aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll, escolta 1984, aquí farem un bon renou. No, no, no, no, no, no, no, no, benvingudes a 1984. Benvingut, Raúl. Hola, què tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en Manacor, en el claustro de Vicente Ferrer. De Sant Vicent Ferrer, sí, un espai realment que fantàstic, que menys mal que ha aprofitat ja per tota la connectivitat de les poble i aquest any ha aprofitat una altra vegada per aquest sobrassada de peix. Sí, aquí justamente hoy intentaremos hacer un programa en directo aquí, justamente con, eh, con la gente que ha organizado otro año más el sobrassada de peix desde aquí, desde Manacor. Y es que estem a la pirata de papel de peix, amb todas les paradas que están aquí montando y estarán eh, estarem fent algunes entrevistes, entre altres la gent de sobrassada de peix, però també a les altres que van posant aquí, que ya ha de tot, la veritat. Sí, la verdad es que hay cosas muy curiosas porque hay pues infinidad de, de paradas que tienen cada uno pues seguramente que montado algo que después nos explicarán eh, conjunta, o sea, conjuntamente con nosotros y, yo creo que será que será interesante. Molt bé. I de, podríem començar eh, programa que eh, anirem passant eh, entrevistas, aquestes comenzamos però un poco de música. En qué comenzamos, Raúl? Pues vamos a empezar con un tema del grupo de, que, es Doctor Martín Clavo, que justamente se eh, cumple 10 años de, de, de que aparecieron en la escena del punk rock aquí en Mallorquín. Y de su LP Comida para Gusanos, pues vamos a escuchar eso, Comida para Gusanos, Doctor Martín Clavo. el suelo, que es donde terminaremos. Serviremos de alimento, seremos el mejor compuesto. Somos comida para gusanos y para insectos mucho más raros. Somos comida para gusanos y les da igual si somos humanos. Brinda todo lo que puedas combatiendo la soledad los que te rodean porque tú eres uno más. Vive y deja vivir, brinda y deja brindar, que si no te han incinerado, como pasto le servirás. Somos comida para gusanos y para insectos mucho más raros. Somos comida para gusanos y les da igual si somos humanos. Da igual si eres abogado, doctor o empresario reputado. Si eres pago o aplicado, albañil o músico frustrado. Da igual con quien pintas las rayas. Si eres tú el que se lo come todo. Si soy el que no tiene nada. A los gusanos les da igual. Tarde o temprano con ellos estarás. comida para gusanos y les da igual si no hemos cenado. Somos comida para gusanos y para insectos mucho más raros. Somos comida para gusanos. Somos comida. Pues esto era el doctor Martín Clavo con su canción Comida para gusanos versión DAP. Y doncs sí, aquí la veritat que a poquet a poquet y gent va arribant i se va instal·lant. Mentrestant, anirem escoltant una miqueta... De música para ambientar su ensalada de peix. Molt bé. en qué seguiremos? Pues seguiremos con algo que tú me has preparado por aquí, que es... Que casi desde Kennedy. Ah, de Kennedy, con la canción MTV. Take forever. Sorry. they created rock video, allowing it to sink as low in one year as commercial TV has in 25. It's a new frontier, they say. It's wide open, anything can happen. But you got a lot of nerve to call yourself a pioneer when you're too goddamn conservative to take real chances. Ten-eared, rap paper brained instead of music fans. Of all the shots at giant record companies now, the lowest comedy dominator rules. Forget honesty, forget creativity, the dumbest by the mostest, that's the name of the game. But sales are slumping, and no one will say why. Could it be they put out one too many lousy records? Kennedy. Com eh, sempre. Com sempre, eh, eludiendo a la l'MTV. I oh, aquesta versió fantàstica també comentàvem de, de Neu Gorria, crec que la varen fer, al seu disc Idea Sabaldo. Eh, sí, sí, la verdad es que també molt lograda esa, esa versió de, de Dick Kennedy, versió Neu Gorria. Y bueno, vamos a pasar con otra banda, ya que hemos empezado con una banda mallorquina, seguimos con otra banda mallorquina, también desaparecida. Esto no, sé si también podían hacer como Doctor Martín Clavo de volver a los escenarios, que la verdad es que era una, una gran banda. Y vamos a poner de su LP, que no tiene nombre, lo sacó justamente con el sello Punk Away, es el grupo Los Revolt, y escucharemos la canción Last Goodbye, Los Revolt. Revolt con la canción Last Goodbye, que es una versión de eh, del grupo Agents Orange. Bueno, pues aquí tenemos ya a uno de los organizadores de Sobressada de Page 2017. Tenim en Antià aquí a, ses, a i de micro i assegut a ses cadires que ens explicarà una miqueta com ha anat. a amem, sí. quin... Eh, quan, és el cinquè any de Sobressada de Peix? Sí, eh, enguany és el cinquè any de Sobressada de Peix, però a nosaltres m'agrada reivindicar que és el vuit any que fèiem eh, aquesta moguda, una moguda similar, perquè nosaltres vam començar fa 8 anys, però en el que se deia Octubre Punk, mm -hmm. vam estar 3 anys eh, fent eh, feina en sonar d'Octubre Punk, i després hi va un any que eh, mos va passar l'octubre <laughs> i llavors ja van dir, ostres, enguany, anàvem molt enfeinats tots, també som pocs, som un nucli així bastant reduït, cada vegada quedant menys. <laughs> però bé, i van dir, però hem de fer alguna cosa. I també van dir que com que l'etiqueta punk com a molts... Eh, eh valga la redundància, mos etiquetava molt, saps? Hi havia gent que venia i punk, se pensava que era... Nosaltres el que mos interessa de, de la definició de punk és l'actitud, les ganes i la eh, passió. O sigui, nosaltres sempre hem pensat que valorant més la passió a davant la tècnica, l'actitud a davant la posse i les ganes a davant eh, l'interès eh, comercial. Sí, porque bueno, aquí siempre en el Sala de Pace no es solo música, siempre también hay otras actividades que se hacen ver en, este, este, espacio que vosotros habéis cogido alternativo, no? Sí, sí de van a comenzar que va ser una propuesta que ens a hacer un colectivo de aquí, de cinema, que se diu de aquí de Manacor, porque això eh, ho duim a Hi ha un col·lectiu de cinema que s'hi diu 39 Escalons, que ja fa molt d'anys, abans de Recerca Provaga, llavors van passar a dir que 39 Escalons, i fan eh, cicles de cinema, també cinema molt minoritari, molt alternatiu, i un any van dir de fer això, un, un cinema eh, relacionat amb so, el so moviment punk, però sobretot amb això, no? en eh, gent que fa les coses perquè les necessita fer i i cal una putessa tècnica i, i si en el profit o no. Es do it yourself clàssic, ¿no? Exacte. Home, és un bon nombre, perquè així haces un pequeño homenaje també a esa famosa película de 39 escalones de Alfred Hitchcock, ¿no? Sí, uh, clar, el van agafar nom per això. I aquesta gent va dir, pues, per fer aquest, aquest eh, mes de, de, de cinema uh, relacionat amb la manera de fer punk, varen dir però també ho vestirem un poc més i farem altres, uh, altres actes. I va ser quan se van posar en contacte en eh, Napí, la meva companya i jo, amb Antoni Pollicer, que en aquell temps estava en el uh, eh, periòdic uh, Cultura Obrera, mm -hmm. i, i poca gent més. Uh, I varen dir, pues, la primera edició d'Octubre Punt, varen fer part de les pel·lícules, varen fer un concert, que varen fer en el carrer, varen tocar Verba al Diarrea mm -hmm. i Doctor Doom. Wow. I el doctor Enfermo va fer la primera aparició de performance que llavors s'ha convertit en un personatge habitual en totes les nostres mogudes. Llavors, el segon any, a més de música i pel·lícules, hi van introduir xerrades i exposicions i llavors ja el tercer any vam tirar la mateixa línia i llavors ja ens van canviar el nom, com he dit, sobre de peix i per què sobre de peix? Bueno, perquè Antoni Mas eh, és un poeta que sempre té aquestes eh, expressions i treu aquestes parrafades que només els entén ell i va venir amb aquesta idea eh? i dic, ostres, doncs ens va agradar perquè era com ajuntar dues coses que en principi són un poc in oh, són incompatibles i varen dir, bueno, això defineix bastant la nostra, la nostra línia i varen canviar el nom i vaig el nom de sobrassada de peix Vam fer una, una edició, la primera, que encara no, no hi va haver allà on estem avui, que és la fira de paper de peix, però llavors ja la segona també vam introduir tot això per fomentar també el que és la cultura del fanzine. Mm -hmm. I a partir del fanzine llavors és també clar el paper, no? I també nosaltres dèiem que és un pot la nostra creuada contra el món digital. Mm -hmm. uh, pensant que el món digital té moltes coses bones, evidentment, però que no s'ha de perdre el que és el paper, per a tocar, el que llegeixes es poden sumar ho i poder tot menjar, si vols, saps? I menjar un ordenador menjar un llibre, jo, personalment, m'estic més el llibre. Clar, clar, clar, no. I, inclús poder-te fer netes cool, no? Exacte, <laughs> exacte, una, una altra... ah, i una anècdota, ara vamos a fer un, un, pequeño inciso que me hizo mucha gracia, que vi ayer en, en la noticia, que una chica colombiana que para hacerle la rabieta a su expareja, porque ahora ya es expareja, pues cuando le pilló con otra chica, pues para que no pudiese disfrutar de su dinero, se tragó 9.000 dólares. Claro. Sí, sido una buena, una buena faceta para traer la sobrasada de Peix. Hombre, sí. Este... A sin si la de crédito, a lo mejor tampoco Hombre, pero, no? no? Sí, sí, pero 9.000 dólares son muchos. Sí, sí, sí. ¿no? Ah, bueno, eh, ¿y eh, con qué nos vais a sorprender este año aquí en sobrasada de Peix? De fet, que any ja va començar el divendres, no? Ahí, sí. Ahí van fer hacer la se de les Puntes, mm. eh, i la consistir en una exposición de tota sa, tots els pòsters de la filmografia d'en David Lynch. Mm. Per què? Perquè, bueno, també, com he dit, ja des del segon any d'octubre punt anaven fent exposicions col·lectives artístiques, però també ara aquí a Benacó han sortit altres col·lectius que ja fan això, no? Hi ha el col·lectiu Art Col·lectiu, llavors hi ha una sala que se diu Saïm, que és eh, la sala d'aquí també un espai sí, artístic. La primera i... sala d'art, com diuen, la primera art de... Art independent de Manacó, ah, no? Dic, sala d'art independent de Manacó, Saïm. No té res a veure amb porc. Eh, sí. No, però <laughs> bueno, el nom, el nom eh, eh, i diu... I, i varen dir per això, hi ha altres col·lectius que ho cobreixen. I nosaltres també coneixem en, en Biel de la tenda Popster de Major, que ell té, bé, com que ell va heredar el cinema de, de, de la seva família, té tots els pòsters, bueno, de, de, de tot el que vulguis i més. I, i, i ja m'ho havia dit, perquè sempre li penjam els pòster de, de totes les nostres magudes a la seva tenda, i sempre m'ho havia dit, si qualque dia necessitau que vos sedesqui pòster per fer... I van dir, mira, pues és una cosa diferent, en David Lynch també trobam que és molt sobrassada de peix, mm -hmm. i també coincideix que enguany, eh, en el mes de maig, el mes que estem, en David Lynch presentarà, no sé si el dia 21, la tercera temporada de Twin Peaks. Oh. I com que tot va lligar molt, i van dir, pues vinga, farem una exposició de pòster d'en David Lynch. A part d'això, hi va haver una presentació del curtmetratge, perquè ara des de fa uns anys també feim un curtmetratge, ja on surt el personatge Doctor Enfermo i és porquet de Caliu, i enguany també han sortit na eh, Lluc Herrero, que és una actriu sí. d'aquí de, de Mallorca, Però... la seva germana Natiu, que mm. també té un grup de música que se diu Tiu, i en Jaume Manresa, que era set teclista d'Antoni Font, mm. que m'hauran fet aquí un... m'hauran ajudat, donat un cop de mà en fer uns personatges. Mm. A part d'això, hi ha un altre col·lectiu que se diu Omertà, que és una gent de Son Cervera, que també van presentar un curtmetratge que és de Politicen, i després, la gent del Fest, que és una fira de fanzins eh, ja mítica, malament dugui poques edicions, de Barcelona, també van fer la presentació del seu vídeo promocional. O sigui, mm. va ser una nit bàsicament d'audiovisuals. I llavors, per acabar, varen tocar el grup Pression, que són en, en Jordi Martínez i Nadana Siuts, mm. que també és una formació molt sobressada de per lo inusual, no? És un baix, bateria i bou. Ja I m'agraden també aquestes coses així un poc diferents. Mm -hmm. No, es un grupo que la verdad que os pega mucho para que estuvierais aquí con vosotros con Sala de Pace, porque la verdad es que es un sonido oscuro. Y la verdad es que ahora es fresco aquí en la isla porque lleva un poco tiempo, pero yo creo que. Es, lo que te has dicho, es mucho Sala de Pace. Y una cosa más, sabremos ya en esta tercera edición de Twin Peaks quién mató a Laura Palmer o no. Ah, <laughs> Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Sí. De fet, a la primera temporada ja veu que és en Bob, encarnat en el personatge de son pare de la Laura, però bueno, no, no deixa de ser una penjada tot, tot plegat que ve de seure allò hay que, cap hay, a bon tiro. Hay que ver la sèrie. Eh, y... Pasamos a hoy. Ah, pasamos a hoy, exactamente. Avui dissabte estem aquí en el claustre de... Sant Vicent Ferrer. Sant Vicent Ferrer, de Manacor, i, Molt bonito, eh? La veritat és que han fet una reforma autèntica. Sí, eh? per fer una fira així és un lloc molt, té molt d'encant, saps? I és el quart any que fem aquesta fira. Cada any solen venir uns 16-20 expositors, bàsicament gent de Mallorca, però també sempre ve gent de la península, mm. la qual dona també un pot de, de no veure sempre el mateix, saps? Ah, sí, I de la península venen això, gent que... No, i además és una forma també de fer ver a la gente de fuera Lo que, interesa, ¿no? además que se interesan por lo que justamente hacemos también aquí. Es una, es una buena forma de, ver que estamos en, en, medio del Mediterráneo por algo. <laughs> I a part de les parades, pues, hi haurà una, un recital poètic de càrrec de Nos Carmillan, que va ser el creador d'edició Montatelo Tu, un editorial bueno, de, de, de Palma dels anys eh, principis del 90, sí, que era fanzins sí. que cadascú se feia qui volia i bueno, eh, jo hi va estar involucrat i realment va ser una cosa molt fresca i que a molta de gent la va motivar a fer coses i treure-les. Uh, després uh, seguirà una presentació d'un llibre de poemes també d'en Manel Santana, que és un, un personatge que ara, bueno, eh, abans feia de mestre d'història, però ara l'han agafat per fer el director del de, tema de memòria històrica. Mm. O sigui, està molt ficat en el que és això, no? se desenterrament de fosses i tota la recuperació de la memòria històrica. I presenta un llibre, ell sempre havia fet el eh, que era més llibres d'assaig i d'història i això, i ha fet un llibre de poesia, i el presentarà avui, Després hi ha una periodista que viu a Sant Joan, però ha estat 21 anys fora de Silla i ara fa un any que va tornar, i ha fet també un llibre, que aquest és un llibre periodístic, però amb una narrativa molt no, novel·lesca, que va damunt tots els vaixells que ha abandonats pels ports de la Mediterrània. Mm -hmm. I aquesta dona eh, se va enterar de que bueno, hi ha molt de vaixells, sobretot de, de, de, de mercants, que quan l'armador quebra deixa el barco a un port i se pira. En la tripulació, moltes vegades, que els deu 3 o 4 mesos de, de, de, de pagues i, a més, que estan a un puesto que no és casa seva, ve a seure els quilòmetres en fora i, clar, i són sin papeles, perquè a dins del barco sí, però si baixen allà són indocumentats, perquè, clar, són, molts són filipinos o són romanos o són... De, ja I, I aquesta gent se queda en el barco més penjat que... I aquesta dona, i a més diu, clar, me vaig ficar dins un món masculí perquè a més de gent, n'hi havia que duen dos anys visquent dins el barco, cremant palers que els donaven els, els estibadores perquè no se moria, perquè ja no tenien ni per calefacció ni res. I és una realitat, diu, que no la coneix quasi ningú. Diu, hi ha gent que viu així. Uh, és un poc els efectes de la globalització, mm. ja duït extrem. I també va aparèixer un tema molt interessant. I també hi ha un col·lectiu de dones d'Artà que ha fet una sèrie de fotografies, que és la fotògrafa Ana Cassandra, però aquestes dones d'Artà també han volgut mostrar cossos de dones eh, despulls o, o seminús, però de dones que no són el típic estàndard que ens volen vendre, que és... La... Talla 38. Exacte, la talla 38. I també és molt interessant per veure, sobretot per les generacions més joves que se pensen que que no han de menjar per tenir el cos perfecte, però veure que no, que cadascú dels cos que és i has d'estar orgullós del teu cos i mostra lo i que no passa res, saps? Que no han de llevar tanta tonteria. És una exposició que ara també ha anat rolant, també, eh? coses sí, nusos. Sí. Diu, Va començar així, no? Cap de Pere, me sembla, o Hortà, ah, no? Mm. no sé si era Cap de Pere o Hortà. Mm. A part d'això, hi haurà un fotògraf de Montuïri que va guanyar el premi de, de la Marató Fotogràfica de Palma, que és en Gaez Cataro, que mos durà una càmera fotogràfica de principis del segle XX, que va plaques, que és d'aquestes Sí, que, que van amb un trípode... Eh? De segle XIX, segle XX, sí, sí, sí. sí. I, i farà revelat aquí, però això és lo interessant. Uh! Li hem muntat oh, un mini estudi que té com una finestreta... Una càmera eh, oscura. Exacte, eh, amb una finestreta de, de celofan vermell, perquè sabeu que per revelar necessiten llum vermell, i la gent, sobretot els joves que no han vist mai, que estan avançats només el que són les fotos digitals, veuran com és, és passar una imatge del que és, eh, eh, és negatiu a paper. Això també és paper, paper de peix, paper fotogràfic. Mm. I llavors venen ja les precabasses actuacions musicals. Enguany tenim en Jack Alzheimer, que és un personatge que diu que ell se va oblidar com que té Alzheimer, se va oblidar de, de membres de la seva banda, els va deixar tirats perquè no se'n va recordar de recollir-los i per això a partir de llavors toca tot sol. Mm. Sí, sí. tenim constància de conèixer a este personatge. Sí. Tenim tenéis que darle, pues eso, mucha cerveza y unas sí. pastillitas, pastillitas para, poder recordar. Sí, para poder, sí. sí. sí no el, el, el, tendrán ben servit. No sí. recuerdo, no recuerdo lo que digo. I al final, eh, Hator Viejos. Hator Viejos són també un grup de Barcelona que venen, que a part de venir a muntar perquè ells també tot, tot, tot, tot tots són uh, dibuixants de, de gràfic, de còmics sobretot, mm -hmm. són uh, algun d'ells organitzadors del Guterfest i tenen un grup que se diu Hatos Viejos i també la formació és super especial perquè és un, uh, un timbal d'aquest de peu, mm -hmm. això és la percussió que hi ha, és molt rotllo índio, Muy tribal. Uh, ah, molt tribal, exacte, això és la paraula. Llavors, el baix és un ball d'aquests, no sé si diu bajo sexto, que és aquest instrument dels mariachis, Mariachi, que és com un sí. guitarrot gros, eh, eh, eh. aquest guitarrot, i una lota que toca un tecladillo que és com un casiotone d'aquest de jugueta. Ah, ah, ah. O sigui que eh? eh? la formació també... Muy interesante també. Muy, muy interesante, la verdad es que habéis dirigido muy bien. I això és un poc, i tenim servei de bar perquè la gent se va i eh, vai, pugui menjar, pugui veure i, bueno, i sobretot això, que la gent se vagi intercanviant idees i, i passarà bé. Molt bé. I per demà, com ho tenim en això? I demà acabam i feim demà, eh, hem començat amb en David Lynch i acabarem amb en David Lynch. Demà tenim una projecció a la Torre de les Puntes, una altra vegada, de, eh, curtmetratges d'en David Lynch, que mm. són una sèrie, no sé si són de 4 o 5 curtmetratges, i eh, el de passarem eh, com diu el seu nom, són curtets. El més llarg no sé si dura 20 i pico de minuts, però n'hi ha un que dura 57 segons. <laughs> Mm. Oh. I els altres uns 6 o 7 minuts. I llavors, si la gent s'anima, hi haurà un pot de tertúlia i, i ja està. Això serà Baixa, no? Això serà a les 7. A les 7 de Baixa. A les 7, sí. Mm. També dic que l'exposició eh, està oberta avui i, i demà també estirà oberta però enguany hem dit que en un cap de setmana, l'any passat van fer tres cap de setmana, i va ser massa. Per nosaltres, perquè ja vos dit, són pocs, són quatre Quatre peixos de rostoi. <laughs> bueno, un fin de setmana, la veritat que sí, tres dies, sí, sí, jo crec que basta, basta per bé. veure tot el que vosaltres... Sí, basta Si no, jo també te i tampoc no han de perdre... El que voleu vosaltres enfocar i perquè se llen, eh, pues, se passegi sí. i miri més o manco el que feu eh, en aquesta sempre exposició sí. tan underground, sí. Eh, molt, molt autèntica. Mm i de, uh, i de res, eh, la veritat que gràcies per estar aquí ara, dedicar-nos aquesta estona a... M'he deixat un acte, acte? de la fireta que és que hi ha els estudis mòbils de, de, de... 1984 de Titoeta Ràdio, en els quals els agraïm molt que hagin acudit a la cita. Sempre, sempre estaré... Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per muntar tot aquest tinglado any rere any, eh, que la veritat és que eh, sempre ens agrada tant i a més és que ens agrada també aquesta diversificació que feis i concepció no només d'espunk, sinó els do it yourself i del paper i d'aquests formats que són tan consumibles i tan, eh, tan pràctics per, per, per, per aquest tipus d'històries, no? I, I res, gràcies per any rere any fer-ho. Molt bé, moltes gràcies. en contacto... escoltau a radio... Eh, tía, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde. Pues ya sabéis, eh, si os queréis justamente acercar aquí a, ver un poco la exposición de Sala de Peix, pues en el claustro de San Vicente de Ferrer eh, estamos aquí con toda esta gente que cada uno tiene su paradita. Cada vez hay una vueltecita para ver lo, lo que exponen y que nos comenten un poco lo que tienen aquí expuesto. y que, bueno, y que nos hagan conocer justamente sus propuestas. la seva pròpia realitat. Però mentrestant anem a deixar-vos amb un tema, en aquest cas de l'última CD, de, bueno, l'últim disc de la Gran Orquestra Republicana, Tot és possible, que va ser fet a través d'un crowdfunding, i van ser 279 persones les que van aportar dos vespa per, per poder veure la llum aquesta, aquest disc. I escoltarem a, a Capitalisme Cao, que si no vaig errat, que deies que Bé, i d'anar, anem a escoltar-lo i, i després seguirem amb més entrevistes. La economía de mercado se terminó, el dinero no sirve, ya se quemó. Destruimos las armas, se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. se terminó. Ahora comparte el que tiene con el que no. Fin de los monopolios, empieza el reparto que va a combatir la injusticia. No hay abuso de poder, el poder ha quedado recordado como una gran mentira. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo, se terminó se terminó, se terminó el capitalismo. Capitalismo. se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. aquí seguimos en el claustras de San Vicenç Ferrer y ahora pasamos a hacer una ronda entrevistas. Si tenim en raúl eh, que ara... me eh, amem, aquí estàs, Hola Bernat, pues mira, aquí estamos en un pequeño tenderete que tenemos justamente al lado nuestra y tengo aquí pues una exposición, me parece que de fotografías como si fueran pequeñas postales, que tiene aquí el nombre de memorable Gift de Caramuy, y justamente estoy aquí con Cassandra que nos explicará un poco justamente en qué consiste este pequeño tenderete que tiene aquí expuesto. ¿Qué tal, Cassandra? Mira, a ver, este tenderete, eh, la exposición, ¿en qué consiste? Pues mira, básicamente esto surge de la idea de ir paseando por las zonas más turísticas de la isla y no estar nada de acuerdo ni súper descontenta con las postales y las fotografías que veía que representaban Mallorca, ¿no? Y bajo mi punto de vista Mallorca es algo más que sol y playa, entonces intentar hacer algo que representara más allá de la cultura de sol y playa, de todo incluido. Entonces son pequeñas fotografías de lo que para mí supone pues veranear en Mallorca, pues es ir a la playa, tomarte una cervecita con los amigos, el pan boli de por las tardes noches, esa verbenita, pues salir con el yaúd, y más o menos es lo que ejemplifican cada una de las fotografías que, tenemos aquí. Y tengo pues el imán de nevera, súper típico, y las postales en formato Polaroid, que creo que es lo más asequible. Ah, que son postales que se pueden pegar ah, con imán. Ah, qué curioso, la verdad es que son muy chulas. La verdad es que, por ejemplo, esta que me ha llamado mucho la atención es la de la catedral más de la SEU, exactamente, como si fuera pues muy underground. Sí, bueno, como realmente como la arquitectura que tiene la catedral, pues ya lo, digamos, ya da pie a, ello, pues quise plasmar por la fotografía desde primera persona, que es lo que ve la SEO. La SEO es omnipotente, es enorme, entonces tú cuando la ves, pues ves con esa vista más contrapicada y lo que más te marca es que la ves tan gótica, con, tan diferente a lo que podría ser la, arquitectura mallorquina, pues eso es lo que quise más anunciar por el hecho de ser en blanco y negro la fotografía, que se remarque más todas las zonas de cóncava y convexas de la arquitectura, poco eso. ¿Y qué te iba a comentar? ¿Es la primera vez que estás aquí en Solas ADPs o ya te habían invitado en las otras ediciones que habían hecho? No, en esto soy novata totalmente. Eh, el año pasado sí que intenté colaborar, pero a través de un vídeo resumen intenté grabar un poco la fira, porque como yo estoy estudio comunicación audiovisual y soy filmmaker, pues era mi granito de arena, que según todos los proyectos que voy viendo por la zona que sí que me interesan, como Cadaltri que hacen aquí en Manacor y demás, pues como no puedo colaborar monetariamente, pues yo pongo mi granito de arena grabando. Entonces de aquí fue como conocí la fileta de papel de sobrasada de y este año pues decidí que ya que tenía este proyecto, pues me gustaba la idea de, exponerlo. ¿No eres entonces de, por aquí, de la zona? Sí, soy de Soncharo, lo que pasa que he pasado los últimos cinco años en Barcelona y como que solo de veraneo, ir y volver y poco más. Ah, mira, pues está muy bien, pues eh, aparte, me has comentado que tenías también expuesta una, bueno, la exposición que hay aquí de fotografía que nos comentaba antes tía, ¿no? Sí, es una exposición que se llama Donas de Bandoveras, que no surge por mí, por mí, sino es un grupo de amigas de Arta que cansadas de la perspectiva que tenían de la mujer representada en las revistas, eh, digamos en los medios, pues me llamaron y me dijeron, mira, yo sé que tú haces vídeo, pero hostia, fotografía no se te dará mal, tampoco mucho, que nosotros somos muy torpes para esto y queremos hacer algo de cara al Día de la Mujer, pues que se vean pues, cuerpos reales. Y ahí en casa de una de ellas pues improvisamos un poco un estudio fotográfico y fuimos haciendo y nos juntamos casi 50 mujeres y la verdad que ha salido un proyecto muy bonito. En todas las fotografías pues son desde pues cicatrices, marcas o cuerpos que no son tan normativos, pues se ven eh, un poco más ejemplificados y representados. Y en resumen, ¿cómo definirías tú sobre ADP? sobre esa de bueno, yo diría que lo más puncarra que te puedes encontrar en Manacor. Y es un poquito esa esencia de que todo tiene cabida y que todo tiene. Mientras que tú lo respeten y te respeten, creo que todo tiene cabida. Desde una exposición de cuerpos reales hasta unas postales totalmente turísticas, hasta cualquier cosa que te pases por aquí, creo que tiene cabida. Y eso es al menos la esencia que más me gusta de ellos. Pues muchas gracias, Cassandra. Pues ya sabéis, aquí eh, los que se pasen por sala de Pace, ya te digo, tienen aquí un pequeño tenderete con unas, ya te digo, unas fotos postales muy guapas, además que se pueden ya te digo, llevártela de recordatorio para tu frigorífico o para donde quieras eh, ponerlas. Y la verdad es que son muy variopintas, desde ver el, cabo Cabo Formentor, como ver, por ejemplo, eh, la catedral, las vistas de, de, de Calafiguera, por ejemplo, o, por ejemplo, esta esfinge al Paseo del Borne, mira, es que me estaba llamando la atención y no sabía de dónde era y tal. Pues nada, ha sido un placer eh, pues, que hayáis compartido nuestros pequeños minutos de 1984 y bueno, seguramente que nos podremos ver en otra exposición, seguramente que de fotos que seguramente que esperemos que hagas en, en, otra galería o en el siguiente sobre la sala de Pace. Bueno, Bernat, me paso ahora justamente aquí al otro costado que tenemos otro tendente muy curioso, muy además muy charachero porque hay un poco de todo, porque hay eh, dibujos muy gráficos en plan underground de cómic, como podemos ver eh, eh, una especie de, muñecos que son desplegables y tú después lo puedes justamente montar en rollo marioneta. No sé, ahora justamente nos explicará un poco la chica que está aquí en este TNT. ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Te llamas Joana? sí, sí, sí. soy de Son Carrió. Bueno. De, la zona, ¿no? ¿Es la primera vez que vienes al Sol de ADP? Ah, este año ha sido la primera vez que me invitan oficialmente, porque el año pasado ya me puse con, otra con otra gente, y bueno, pero este año tengo mesa yo. Y este tendrete, a ver, se llama Mad eh, es un rollo fanzine, máscaras. A ver, explícanos un poco cómo es el tendrete que tienes aquí expuesto aquí en Sala de Pace. Vale, todo lo que tenemos de Mad Cat, que son fanzines y cosas así como muy baratas y fáciles de, de, de montar es un colectivo que tengo con una amiga mía y es un poco la idea de no hacer tanto fanzines para mm, hacer crítica social o es como una crítica social como muy mm, suave para a ver, es meramente mm, estético. Tiene que ser bonito todo lo que hagamos porque el mundo tiene cosas muy feas y hay que embellecerlo de alguna manera y sensibilizar a la gente y es esto un poco lo que, lo que hacemos. Y todo lo demás eh, son cosas mías. Veo que estás muy influenciada con el rollo del cómic underground, como por ejemplo de Richard Corbett, o bueno, como muchos que había ya en, en los años 70 que ilustraban justamente la forma pues de ver el mundo de otra manera, ¿no? Sí, es un poco la idea de a lo mejor darle una vuelta a todo y Mm, ya está. <laughs> no, <laughs> no tiene mucho más tampoco, ¿eh? <laughs> Por ejemplo, estas postales que tengo de mm, superhéroes puestos en situaciones como de cuento, es como mezclar dos mundos. Sí, porque aquí, por ejemplo, tengo ahora un, una postal que ves aquí a Iron Man junto con los, con los eh, eh, el, hombre de, paja. No, el hombre del pájaro. no, el, espantapájaro de Mago de Oz con el, con el, con el Loven. Ah, con Loven. y pensaba que era el, león de, también del Mago de Oz. sí, no, está mezclado uno y dos. Junto con, eh, con Dorothy y, su perro. Ah, pues mira, la verdad es que son muy artísticas. Vemos aquí, a, por ejemplo, a Thor mezclado con, con, con Rapunzel. <laughs> que bueno, la verdad es que está, está muy bien montado y es, la verdad es que es interesante, interesante. Eh, te, cuesta mucho, por ejemplo, eh, hacer este tipo de, ilustraciones o crearlas? Mm, no, yo creo que es un poco cosas que tengo en mente siempre, de eh, a lo mejor siempre me río un poco de, todo. Y, por ejemplo, estas postales, según qué purista del cómic, no le hace ninguna gracia. Pero yo creo que enseguida identificas algo de tu infancia y a la vez de tu adolescencia, de cuentos y superhéroes, por ejemplo. ¿Tú qué, pensarías que a lo mejor si lo hubiera tanto eh, Stan Lee de Marvel como, por ejemplo, eh, Tim Burton? ¿Qué pensarías tú si ellos lo vieran? Ah, yo creo que estarían contentos, ¿no? Porque es como cuando te inspiras en alguien, yo creo que es una manera de elogiar su trabajo y tal. Pues la verdad es que eh, os digo, es muy curioso ver este tipo de, exposición. No, la verdad es que justamente, te digo, yo soy muy justamente de, este tipo de, ilustraciones, además gráficos, además el, rollo de coger otra vez el color negro con el blanco y hacer ese tipo de gráficos con lineales, para mí siempre me ha gustado bastante más que ver el color. Y para terminar, eh, dos o tres palabras que definiría, para ti sobre esa pay sobre pez sería mm, todas las cosas que creo que no podrías ponerlas en un museo en plan fancy, en plan elegante o algo un poco que se sale de, de lo normal, ¿no? Todo lo que no es socialmente tan aceptado puede aquí tener su cabida y estar perfecto. <laughs> pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en 1984. Y os digo, si dais una vueltecita por, por esta paradita, la verdad es que es muy curiosa y la verdad es que a mí me encanta por ahora. <laughs> Muchas gracias. Pasamos justamente a otro tenderete que este me parece que ya es más literario. Vemos aquí muchos cuentos o a lo mejor novelas y vemos también, por ejemplo, bueno, no sé, eh, muchas cosas que nos, nos van a explicar aquí a la, la chica que está en esta tenderete. ¿Tu nombre es? Pues Alina nos va a explicar un poco de qué tratan estos libros hechos a mano, que son poemas, novelas y cuentos. Bueno, son dos puestos en uno en realidad. Yo vengo en reemplazo de Quique, que es el que hace los libros estos eh, de cartón. Este, mm, y bueno, ya que vengo, traigo mis cosas también. <laughs> ¿Es la primera vez que vienes aquí a Sobresa de Peix? Yo sí, soy de Argentina y llegué en octubre a Mallorca, así que sí, es la primera vez. ¿Y cómo se le ocurrió o se ocurrió a vosotros hacer este tipo de, formato de, libro? Bueno, eh, la historia nace un poco en el 2001 con la crisis de Argentina. Este, un par de escritores independientes se empezaron a, comprarle el cartón a los cartoneros que vendían. Este, se lo compraban al triple el valor que lo vendían las empresas y a su vez eh, los invitaron a elaborar las tapas. Entonces fue como un proyecto un poco para contribuir a la causa social de la crisis este, y también para editarse sus propias novelas. Entonces lo, Quique lo tomó de ahí, bueno, en realidad hay cartoneras por todo el mundo. ¿Y son historias vuestras o habéis tomado a lo mejor alguna novela de estas punteras y a lo mejor la habéis justamente eh, ilustrado aquí de otra manera? No, en realidad son todos eh, libros de escritores independientes. Son distintos escritores que tienen un par de libros, varios o solo uno. Y, o sea, me quieres decir que eh, estos escritores no hay ninguna editorial y justamente han confiado más en vuestro proyecto que en lo que se dicen la, las ediciones y las editoriales, por ejemplo, que se dicen eh, más comerciales, ¿no? Sí, la mayoría suele elegir este tipo de proyectos este, antes que las comerciales, antes que las editoriales comerciales. Pues muy bien, la verdad es que, pues, a ver, ¿cuál es el mejor libro que, por ejemplo, si te has leído alguno, que nos podías recomendar? Eh, te podría recomendar. Julián Sánchez. <laughs> Lo estaba viendo aquí y la verdad es que seguramente que este libro, si, si estuviera aquí Bernat, seguramente que creo que también lo aceptaría porque eh, tiene una portada viendo la cruda realidad que hay en el mundo habitualmente y seguramente que tiene una historia fascinante y a la vez, y a la vez muy cruda de lo que pasa seguramente que actualmente en este sistema. Eh, y para terminar, porque vamos haciendo eh, pequeño, <clears throat> pequeño una, pequeña entrevista a cada uno, en, resumen y en pocas palabras, para ti, sala de Pace, ¿qué sería? Eh, hasta ahora, una de las mejores ferias en las que he estado. <laughs> pues muchas gracias y hasta la próxima vez que nos veamos en sala de País. Y por último, vamos aquí a otro también que tienen aquí montado, pues, revista de cómics, folletos, me parece, libros. Bueno, vosotros justamente me podréis explicar cómo es esto. <laughs> Ah, aquí hay un poco de porno, <laughs> hace todo. <laughs> ¿Qué tal? ¿Tu nombre es? Pau. Pau, bueno, pues Pau nos va a explicar un poco eh, su stand de aquí de Sobasa de, Sobasa en qué consiste. Eh, primero no es porno, ¿eh? No, ya, ya Solo hay hi un, un, poc, un poc de sexe explícit, però no és porno. Eh, és grau suficient. Eh, bé, nosaltres som edicions del Despropòsit, una editorial, que som de Son Sardina i publicam... Eh, bé, molt de despropòsit justament perquè no tenim cap línia concreta i publicam des de còmic, a narrativa, poesia, coses més experimentals Y Yo res, això avui hem duit un poc el que tenim i ens agrada sortir de fires y que la en lo que fem. ¿Son propuestas vuestras o, de, de, cada uno sacáis las ideas o son cosas que, por ejemplo, veis en el mundo? Bueno, eh, jo som editor i el que feim és, eh, al final, rebem propostes de, de diferents autors i llegim i si ens agrada ho publicam i això. Però sí, són, la majoria són autors mallorquins, per, al final per xarxa de, de contactes, que, que van coneixent la gent que, que fa feina amb, amb aquestes coses, però això, vull dir, després també arriben propostes de, de gent d'altres bandes, però bé, sobretot autors d'aquí locals. A día de hoy, ¿tú cómo ves, por ejemplo, la, la, el enfoque que tiene, por ejemplo, la literatura, por ejemplo, hecha escrita eh, para, por ejemplo, el, público? ¿Ves mejor esta o la digital? No, no que te o eh, eh, en el No, ya, pero yo me, refiero, por ejemplo, ¿qué, qué te parece mejor en una feria? ¿Ver el contenido en un, en un texto de papel o que, por ejemplo, que estuviera digitalmente? placa digital que, que veuríem a una pantalla, vols dir? Ah, no, claro, pues papel, papel, sí. Hombre, de <laughs> eso consiste sobre la de pez, ¿no? Digo yo, por a, eso justamente yo me quería referir. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué, qué, te gusta más? Por ejemplo, ¿este tipo de formato o el que tiene, por ejemplo, tus compañeros aquí al lado? en el final, eh, jo m'agrada molt el que fan els companys d'aquí. Eh, és interessant, digo jo. Sí, és interessant. Eh, en el final el format és lo de manco, vull dir que lo important és el contingut, lo important és que expliques eh, en, en, en aquell objecte o en aquell arxiu digital no? que van d'ells, però eh, jo sóc de, de l'opinió que, que, que el format és el de menys, que, que, que tot és una eina per treure una idea, un contingut, expressar unes coses, vull dir que és igual, nosaltres triem aquesta opció perquè ens va bé, perquè fem tirades més, més grosses, eh, els que fan els llibres els, eh, els fabriquen ells de mà, poden fer unes tirades més reduïdes i nosaltres tenim una intenció d'arribar a més llibreries, a més bandes, per tant, anem a una impremta. Però eh, en el final, si un, un llibre és bo, si el contingut és bo, el format és lo de menys. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en 1984 y en resumen, para ti, Sorsada de Peix, ¿qué sería? el mejor festival de Mallorca. Pues muchas gracias. Bueno, Bernat, eh, esto ha sido por ahora eh, los cuatro comentarios que me, han dado de cada uno de los estantes. Eh, y seguramente que nos pasaremos a la otra banda, que hay también cosas muy curiosas, porque hay aparte de ropa, hay, mm, hay me parece que también, bueno, más libros, hay también otros fascines, bueno, un poco de todo. seguramente que dentro de un ratito nos pondremos en contacto con, con esta gente. y nos pasamos un poquito a la música y así hacemos una pequeña pausa. Molt bé, i ara escoltarem el eh, tema Infierno de Coralla, que en aquest cas és el primer eh, disc de Coralla, Infierno. States. promoció de programes maleïts que s'escolten a altres ràdios a nivell internacional. Dissabtes a Titoieta. Dissabtes maleïts. aquí seguimos, idò, en el claustras de Sant Francesc me la de peix Y ahora tenemos en en Raúl que tanto se va a buscar eh, a, a un... Sí, están los están un poco ocupados y creo que bueno, yo creo que a lo mejor nos podrán hacer un poquito de caso. Ah, miraremos a ver si, si nos pueden justamente hacer caso alguno de por aquí. Eh, están, muy ocupados ahora, ¿eh? <laughs> están muy ocupados. Pero bueno, me voy a pasar al último que yo creo que están menos ocupados y nos podrán justamente dar un poco de información de lo que están proyectando por aquí en están. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tu nombre es? Marine Canovas. Marine, pues mira, eh, estamos aquí en 1984 haciendo un programa de radio y justamente viendo todas las paradas que hay aquí en, en la quinta edición de Sobresada de Pace, pues nos gustaría que nos informases un poco ¿Tu parada en què consiste? Bueno, la meva parada eh, hi ha una mica de dibuix, eh, litografia i fotografia tant digital com analògica. Hi ha eh, uns llibrets que són... Bé, tenen fotografies, eh, totes revelades a mà, positivades a mà, i cada una també té un, un nexe que les uneix, no? I és un poquet això. Bueno, entonces te dedicas un poco a lo que se antiguamente se hacía, o sea, tiene que hacer la fotografía, llevarlo a un cuarto oscuro, ponerlo después en sus respectivos eh, compuestos químicos, que es el revelador, el paro, el fijador, o sea, es un poco bastante entretenido, no? <laughs> Sí, sí. Sí, realmente cada llibret eh, su feina. Eh, en el sobre todo, pues, els fue un por un, en el final me he acostumbrado a hacerlos un poquito en serio, no? cuando tens perquè clar, per, per positivar una, una foto analògica pues, necessites abans fer unes proves per saber quines es tens d'exposició i que li has de donar no, a la foto. I, i clar, i ara ja és més eh, serialitzat un poquet, però se segueix fent a mà igualment. Cada llibret, a part de la fotografia la analògica positivada a mà, eh, la producció d'aquest llibre també és molt artesanal. Eh, y en tus predicciones fotográficas, ¿en qué te vas a, exponer? Eh, ¿Algo, por ejemplo, de naturaleza? ¿Algo, por ejemplo, mm, lo típico, eh, las fachadas de algún eh, monumento? ¿Algo personal? ¿Algo, por ejemplo, físico? Bueno, va variando, dependiendo, no sé, por ejemplo, esa fotografía analógica, lo que tengo es, es fotografía de, de natura, mm, fotografía también de personas de la natura, eh, i bueno, és un, és un poquet un mig, no? perquè també els llibres els faig, eh, és a dir, no faig la fotografia pensant en fer llibres, sinó que una vegada tinc fotos tirades de mil coses, pues, vaig seleccionant. I, i, i bueno, tot gira entorn d'un paquet dels temes que m'interessen, també mm, un poquet paisatge, ombres, llums, eh, també la persona humana. I llavors ja mm, en fotografia digital i dibuix sí que mm, trato un poc més el tema de... Bueno, eh, són, són imatges una mica surrealistes, eh, no sé, m'agrada també tocar un poquet el tema de lo sinistre dins les meves fotos, no? I què te iba dir? I qual de los tres tipus te gusta más? ¿La digital, la fotografia, la fotografia normal o la de dibuix? Uf, que és mal de triar, vull dir... La fotografia, és que és un món diferent, o sigui, les tres coses mm, te requereixen uns ritmes diferents, una manera de pensar diferent, però bueno, l'important és que parteixes d'allà mateix un poquet i no ho sé, tot té el seu. Eh, el laboratori, per exemple, el fet de revelar el laboratori, pues, sí que mm, du més dedicació igual, de, s'ha de treure una foto, eh, dur més temps, però bé, no puc dir que m'agradi més a Manco que la fotografia digital o que el dibuix. No, no te podria, no podria triar. Perquè... Ja, ja, ja. ja. Jo, home, jo me quedaria, per exemple, con esta de dibujo que la verdad es que es una obra de arte, es una litografía más auténtica, de lejos parecería una fotografía y cuando te acercas ves justamente eh, el arte que tiene de hacerlo tan detenidamente lineal y, eh, y, expresando justamente cómo es el cuerpo humano en su fase más espiritual. La verdad es que aquí tienes unas cuantas que son muy originales. ¿Y cuándo te llamó la atención este tema de la fotografía? Ah, me llamó la atención, pues no te sabría decir, porque yo hice Bellas Artes y en Bellas Artes mm, no te cae mucho el tema de la fotografía. bueno, y la verdad es que empecé por mí misma a hacer un poco de foto y fue cuando acabé ya Bellas Artes que decidí estudiar foto y la verdad es que no sabría decir por qué. Fue poco a poco, no fue un cambio decido ahora estudiarlo porque no sé, me ha dado por eso. No, fue algo progresivo. Hay gente, por ejemplo, hay, gente que le gusta, por ejemplo, desde, ya muy pequeñito, a lo mejor le llama atención viendo a sus padres que están haciendo fotos. No, no fue el caso, yo creo que fue una opción. ¿no? Yo siempre hice más pintura y dibujo y no sé qué me llevó a hacer fotografía. Supongo que también cogía mucho mm, solía utilizar fotos también para hacer dibujos. Supongo que también algo influyó, ¿no? Eh, pero al final es todo un poco lo mismo, porque al final es una manera de expresar ideas y, el medio que utilizo, pues no sé, mm, va cambiando en función del momento también, ¿no? De, la temporada, ¿no? Eh, <laughs> eh, lo creo, lo creo, la verdad es que es así. A mí, por ejemplo, desde muy pequeñito me llamó mucho la atención la fotografía y siempre que veo ese tipo de arte, la verdad es que lo valoro mucho más. A lo digital no, no, no le quiero justamente quitar valor, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, lo que tú haces, a mí siempre me ha fascinado de tener que encerrarte en un cuarto oscuro y hacer todo este proceso, pues es muy divertido, porque a veces ves algunas cosas que te salen fatal, otras cosas que te salen que es una obra de arte, y tú dices, pues mira, ahora sí que lo he logrado. Bueno, después eso siempre lo valoran los, que yo digo yo que son los críticos de fotografía cuando tú los pones. Pero bueno, eso no, deja de, de hacer que justamente pues puedas disfrutar de algo que a día de hoy a ti te gusta mucho y para ir terminando, ¿esta es tu primera vez en Sebasada de Peis o ya has venido otras veces? No, es mi primera vez. Eh. otra chica novata. Eh, sí, sí, sí, yo soy de Manacor y sí que había venido como espectador hace desde que empezaron a hacerla, pero este año me he decidido y he estado a puntito de no venir, pero <laughs> nunca hay que dejar, nunca hay que dejar el deseo. Claro, claro, sí. Y bueno, para terminar ya, en breve, para eh, tú, para ti, ¿qué sería Sobesada de Peis? Sobreçada de peix. Eh, pues sobreçada de peix seria pues, eh, un cicle en el que... O sigui, veu sard des de des d'una perspectiva una mica trenqueadora, no? Vull dir, i sempre, no sé, sempre s'intenta innovar, vull dir, amb propostes noves, per exemple, això mateix que estem fent aquí avui, pues, era algo que, que sempre era una mancança que teníamos, no? Porque, y no sé, me ha parecido siempre muy bona idea. en endavant, no sé. Pues muchas gracias eh, María y bueno, espero que justamente, digo, sigas haciendo este espectáculo, estas fotos tan guapas, tanto litográficamente como digitalmente, como en papel, que como siempre yo he dicho yo, que las fotografías en papel para mí es como siempre tienen que estar y esperemos que justamente puedas hacer alguna gran exposición y podamos verlas todos juntos. Venga, pues nos vemos en, otro, en otra edición de 1984. Vamos a ir pasando a otro, a otro stand que hay por aquí, que este ya es más diferente. Este, por ejemplo, tiene un rollo más pintoresco de cuadros y fotografía también. Pero ahora justamente nos lo explicará pues uno de sus dos colaboradores que veo que aquí están en, en, este, en esta pequeña parada. Eh, hola, ¿qué tal? Mira, somos de 1984 y nos gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste tu parada que tienes aquí. Primero, tu nombre, ¿cómo te llamas? Eh, hola, soy Nuria Sánchez. Eh, me dedico a la fotografía, tan digital como analógica, y he parat de tallar un fanticine de fotos a colors que vaig fer l'any passat. I també tenc una sèrie de postals de, de tipus de fotos que més faig, que són nus a dones. Uh, sempre els faig amb analògic, la feina, personal, la feina meva més diària ho faig amb analògic i després me dedico a la fotografia ho faig tot digital. y tens un proyecto de procesos de fotografía diferente, jo fotos foto de un que son transfers, y ni a tanto color como blanco y negro. O sea, esto que me estás mostrando aquí es una fotografía, no es un cuadro, ¿no? Una foto. no es nada de pintura en óleo, ni acrílico, ni nada, ¿no? O sea, es una fotografía, bueno, pues es espectacular, la verdad es que, algo que vosotros no lo podéis ver, pero es una fotografía hecha en un trozo, bueno, expuesta en un trozo de, de madera, y claro, de lejos parece un cuadro. Y la verdad es que mm, es espectacular, la verdad es que es una cosa muy, muy, muy llamativa. Y aquí aparte tenemos también otras que están hechas en tela, ¿no? O en cartón. cartón, sí. Eh, estas son tensianotipios, que es un proceso... es un proceso també foto, eh, dos químics que cuando se juntan eh, bueno, s'ha de fer a l'oscuritat, no? I s'ajunten i, i tu damunt, veu va fer damunt qualsevol suport, pots el paper, fusta, tot el que tu vulguis. I després li poses a damunt fulles o el que tu vulguis. Jo en aquest cas li he parat acetat, he pres damunt els acetats fotos i els he parat damunt damunt el paper emulsionat. Claro, que justamente lo que me estaba fijando yo es que, claro, tú ves este tipo de foto hecho en papel o en cartón y parece como si hubiese sido hecho con aguarela. Sí, sí, sí, perquè bé, he utilitzat aquest tipus de, de paper que és més d'aquarela i té més, més textura, més granulat. Esto se llama cianotipia. Sí. Ah, una curiosa, una, una curiosidad. Y estos son postales fotográficas. Sí, són fotos impreses en lloc de, en lloc de damunt paper fotogràfic, sinó a l'estudi on faig feina, bé, el nostre estudi, eh, imprimim amb, un, amb una impressora i compram paper molt de gramatge i imprimim allà, així controlem els colors i són fotos, pues, els colors més s'ajusta més d'un paper a lo veiem a l'ordenador i tot. ¿Y te llamó la atención esto de muy pequeñita o es como justamente tu compañera que tienes aquí al lado, María, que fue justamente que, pues bueno, voy a hacer fotografía? Uh, bé, de petita, mm, mon pare sempre me diu que sempre anava a fer-me fotos de carnet amb ses amigues, molt petita, ja de setmana hi anava, i fer fotos en càmeres d'usar i tirar i això, però llavors, eh, no sé, quan tenia d'haver 13 o 14 anys, sí que ja m'ha cridat més atenció i, i en els 16 ja vaig començar a fer ajudant a fotògrafos i tal, i, i per meu compte sempre anat fent, sempre he distingit la meva feina com a fotògrafa i, i la banda més personal, també de fotografia, però més meva. I, ¿Y qué te iba a decir? ¿Es tu primera vez en sobrasada de peix? No, eh, enguany és el tercer any ja. Ah, tu ja havies vengut en, en, en altres edicions. I per a ti, sobrasada de peix, què seria? Troig és una associació diferent a les altres, com a... Eh, eh, bé, aquí a hi ha moltes associacions i superbé, no? Però, no sé, són diferents... Bé, cada associació té el seu, però m'agrada molt sobre de Peix y no sé, trobo que eso ocurre molt y son bastante atrevits i no sé, fan molta varietat de coses. Pues muchas gracias y bueno, eh, espero que justamente, ya te digo, puedes hacer más arte con este tipo de, de formas fotográficas, que la verdad es que ya te digo, eh, este tipo ya lo haya visto, pero este no lo haya visto y me, me he quedado bastante, bastante, bastante impactado, la verdad que bastante. Y espero que justamente puedas hacer muchas más. Venga, hasta la próxima temporada de Sobrasa de Pace. Deu. Pues bueno, llegamos ahora a otro stand que tiene también otro tipo de curiosidades aquí, igual que las otras dos que hemos estado viendo. Ya nos explicará pues la chica que está aquí en, esta, eh, en este pequeño tenderete, pues qué es lo que tiene aquí expuesto. Usted, perdona, somos 1984, estamos haciendo justamente un pequeño pues valor de lo que está aquí exponiendo cada uno. ¿Y tu nombre sería? Yo soy Claudia de Clown and Cat. Aquí somos Claudia y Katy, Clown Cat. Y tenemos aquí cosas de encuadernación, eh, encuadernación japonesa, eh, trabajos que de grabado también y collage, que es lo que nos dedicamos. Anda, vale, ok, mira. Justamente, mira, Bernat, aquí me he encontrado una foto de George Harrison con Marisol, ¿puede ser? <laughs> se parece a Marisol, pero no es Marisol. Yo creo que debe ser la mujer de Joe Harrison. Pero es como si fuera un rollo de caja de cerillas. Pero es un. Bueno, explícanos cómo es el formato. Miniatura, eh, mini libro, libros, libritas en miniatura. Ah, mira, mira, muy curioso este stand, este stand, Y la verdad es que esto os lleva mucho trabajo, eh, tener que pensar qué, poder eh, hacer para poder exponer. Bueno, eh, lleva muchísimo trabajo, sí, pero lo hacemos porque nos, gusta, nos gusta hacerlo, nos pasamos un buen rato <laughs> hacer estas cosas y sobre todo lo que nos interesa es eh, mm, volver a poner valor al papel, a las cosas bonitas y el buen uso que se puede hacer también. Aquí tenemos eh, libritas que están, están pensadas para artistas también, hecha con papel muy bueno. Puedes exponer justamente en cada banda, puedes hacer una, una historieta diferente, ¿no? O sea. De formato que no se encuentra mucho en el mercado y que está muy bien para trabajos. ¿Este pequeño me podéis explicar? Esto es, eh, es un cuento en caja también, un mini cuento, o sea, una miniatura y se trata de un cuento de Andersen que hemos ilustrado y también el, formato es acordeón y, y viene en una cajita de cerillas. <laughs> bastante gracioso, bastante gracioso. Pues muy chulo todo, ¿eh? la verdad es que es una cosa muy pintoresca que seguramente que también, aparte de para poder eh, enfocar a los adultos, a los pequeños seguramente que también le llama la atención. Sí, sin duda. <laughs> Pues muchas gracias por vosotros. Y para terminar, eh, eh, ¿es vuestra primera vez aquí en Sobre de Pay? Sí, es nuestra primera vez. Y entonces, para ti, eh, ¿cómo definirías para ti Sobre Sala de Pay? Super <laughs> lo creo, lo creo. Por lo, visto, pues aquí cada uno tiene su, su, historieta montada, porque veo que aquí, por ejemplo, tienen montado lo que aquí tenéis vosotros montado de una manera, allí la tienen de otra manera. ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo cuál te gusta? Hombre, por ejemplo, viendo aquí las litografías que tenéis vosotros expuestas de las fotos, ¿no? En papel. Viéndolas aquí, por ejemplo, que la tienen, por ejemplo, expuestas en, forma como si fueran de cuadros, pero no son cuadros. Y la otra pues, lo tienen puesto eh, que son litografías eh, más underground. ¿Con cuál te quedas? Con nuestro. <laughs> <laughs> Muchas gracias. Pues nada, aquí en 1984 nos ha gustado mucho vuestro stand. Espero que podáis venir más veces a la sala de page y veros más veces por aquí. Venga, hasta la próxima. Bernat, eh, más o menos eh, vamos viendo lo que hay por aquí esta tarde y yo creo que la verdad es que hay muchas cosas muy variopintas, bastante curiosas, pero si quieres podemos justamente estar en el stand de nuestro Nuestras vecinas, nuestras vecinas. Ah, <laughs> nuestras vecinas de aquí al lado. Pero, bueno, nos dicen que justamente la que nos tiene que contar toda la historia no está. Después justamente retomaremos la... De fet, la... està fent, eh, de fet Vale, vale, pues, acuerdo, no, de acuerdo. No, bien Pues nada, dejamos aquí con un poquito de musiquita y volvemos otra vez a hacer mm, dos entrevistas más que nos quedan. Y bueno, y aquí sobre Sala de Pay, la verdad es que está comenzando a coger un auge espectacular. Sí, sí, aquí se comienza ya un play Y la verdad es que comienza a ver un buen también tenemos tenemos en Javi Vegas que ha montado este equipo de música Y que, como explicaba Ventia, donde eh, se preparan una serie de actividades ahora pues te llama un tema de Parabellum envenenado. Idò, seguim aquí en la sobrassada de peix i en aquest cas tenim en el Nur, el nostre col·laborador habitual, que crec que acaba de venir ara mateix de fer el infantil. Nur, què has fet en el infantil? Um, um, uh, tenien un dibuix, un conte sí? que tenia 8.000 combinacions i era com passar pàgina que el cap era una pàgina. El cos era una pàgina. Els peus eren una pàgina. I hi havia molts de personatges diferents i ens explicaven de que es posaven unes i altres dels personatges que posàvem en el... En el llibre aquest o...? En el llibre mos es creien i nosaltres havíem de fer el mateix que els es caps del mateix personatge com els havien dit, els cos del mateix personatge com els havien dit i ah. els peus del mateix personatge com els havien dit. Ah, ja t'entenc. I al final eh, això és el que has fet eh, i t'ha quedat així? Sí. Ah, t'ha quedat molt xulo. I de, al final eren tres parts de personatges i tu has fet el que més t'ha agradat. No, m'havien escrit aquí ah. les coses, el que havia de fer. Vale, claro, ara t'entenc. T'han escrit el que havies de pintar, no? A més, mos ho pots llegir, Nur? El cap, sí. què posa? El cap posa la mirada, la mira... Miranda? La Miranda, l'Osopanda... En esco... Eh, Diguem-ne, el que és estors, què posa? S'alimentava... S'alimentava bambú. I els peus? Migues s'enduien les fulles que callen. Ara entenc el dibuix. La Miranda, l'ossa panda, i has dibuixat com una espècie d'os, no? Sí. S'alimentava de bambú i has fet sí. panxa que tenia un bambú. Això és vermell, és el bambú. Sí. Ara ho entenc. I les formigues s'enduien les fulles que caien. Ara veig les formigues aquí en terra. Molt bé. Sí. T'ha agradat aquest taller? Molt. Sí, molt bé. Què, què, què opines de, de sobrassada de peix? Has fet una volteta? Que sobrassada de peix? La sobrassada de peix és aquesta fira que ara estàs i que hi ha eh, aquestes tants que són eh, coses que la gent fa ells mateixos i també també produeixen ells mateixos i venen ells mateixos, eh, Nur? Vale? Bueno, i de... mentre eh, fas una volteta més, vale? eh, posarem algo més de musiqueta i seguirem en les entrevistes. Fins ara, Nur. Gràcies. Bé, i ara estem aquí amb en Raül. Eh, això que ha estat sonant eh, era Cojova. I, I bé, anirem mirant també si podem eh, aconseguir alguna entrevista més. Un programa que s'emet cada dissabte de 4 a 6 de Sona Baixa. Traficam amb música de les clavegueres. Traficam amb informació contra el poder. Deixim poder contra L'autosortida, sortida contra l'oda, contra l'oda. Realitat de miseria! Titoyota Radio, al 107.7 de la FM. ¡Pasos al dinero y la guerra! 1984. Traficar con pan, no con armas. 1984, al 107.7 de la FM. I doncs sí, aquí seguim a, a 1984, aquí des de claustre de Sant Francesc, amb, sobre, amb sobressada de peix i en aquest cas a la fireta de paper de peix. I de fet tenim aquí ehm, a, a dues persones que feia temps que havien pensat que també havien de venir al programa i ja que hi som, hem aprofitat avui per tenir-los aquí a la ràdio i com us expliquen una miqueta els projectes, perquè crec que en teniu una bona catefa en marxa i a més funcionen tots, eh, bueno, els afers funcionar a base d'estar de, eh, de, allà al peu del canó que en diuen no? I, i està a tope. Bé, ells són en Pau i en Carles, eh, què tal? Ben, digueu alguna cosa per així per ser tu. Bones, com anem? Hola, bones tardes. Molt bé i d'explicar-nos una miqueta, si voleu, començar amb el que teniu aquí i eh, no sé si són tots els projectes o tot, però i començar a partir de lo que esteu exposant aquí en el sobrassada de peix i a partir d'aquí anem fent una miqueta eh, el vostre repertori. Bé, jo som en Carles, Carles Got, nom artístic, i el que duc en guany són les serigrafies meves, no, dibuixos meus, i el projecte Uter, que és un projecte que vaig fer amb Natalina Matamales, que és un projecte feminista que xerra de l'avortament. I si sí, això és un poc el que duc jo enguany. I nosaltres ja he vengut amb el col·lectiu de Children of Corita, és un col·lectiu de serigrafia i d'autoedició que va sortir de les clares que va donar en Carles de serigrafia en el cac de les voltes i hem vengut un poc a ensenyar les feines com com està fent aquests dos o tres anys, i a promocionar un festival que farem a final de setembre d'autoedició gràfica i sonora que se diu Tropicana Dreams. Tropicana Dreams, i això on se farà i quan? A setembre? A on? 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre no? Les dates així un poc rares per posar en el cartell, a Casa Planes. A Casa Planes, eh? Sí. També a Casa Planes, ara mateix també. Vosaltres hi teniu taller o com funciona això? Com, eh, o, o... Jo tenc el meu taller a Casa Planes ara, mm. un taller de serigrafia i de dibuix, i bueno, encara no està, no està obert així en el públic ni, perdó, ni inaugurat, però bueno, li queda poc. Molt bé, molt bé. La veritat és que últimament sentim molt de Casa Planes, eh, des de concerts, eh, molt eh, tipus d'activitats, i està on fire això també, no? Sí. Casa Planes està on fire, sí. sí. Casa Planes està... On fire. està bé. molt guai tenir un taller a Casa Planes. Passa moltes coses, passa molta de gent, Clar i és un espai sí. molt de potencial i molta creativitat allà. Escolta, Carles, quan duis eh, fent això de projecte Uter? Perquè ara ja duis uns quants sí, anys. Sí, el projecte Uter va sortir, el varen treure 2015, ah. el varen començar a gener de 2014, i arrel de, lo que, de la reforma de llei que volia fer el govern espanyol, mm. en Gallardón, el tema d'avortament, el tema d'avortament, i el que va començar com un projecte polític de tres mesos com a per fer una eina per lluitar contra aquesta llei, i al final se va tornar un projecte de 15 mesos de una espècie de cartografia que mapeja totes les forces que entren en joc a l'hora de eh, com se decideix sobre el cos o quina llibertat té la gent de decidir sobre el seu cos. Bé, i ara mateix, i ara des de que el vàrem acabar, que va ser el maig de 2015, pues hem estat fent gires i presentant-lo arreu. I bueno, sí, darrerament estem fent molt de, moltes presentacions, sobretot a Itàlia, bé, per Europa. És que quan deis arreu, eh, déu nhi eh, la, la quantitat de puestos que heu visitat. Ja han fet bastantes voltes, sí. Uh, bé, a Mallorca, a Barcelona, se va fer una petita gira per Espanya, uh, n'hem fet per França, uh, Anglaterra, Alemanya, Suècia, Suïssa i crec que m'ha estat qualque lloc més. A Itàlia, no, sí, no ho he sí, dit, Itàlia. Sí, al principi. I bueno, sí, i van sortint coses i bé. La cosa és que és un projecte Copyleft, també és, les tres persones que el duim com a que també estem visquent a llocs diferents o estem amb altres projectes i bueno, a poc a poc anem fent, no? Mm. Però bueno, és un projecte voluntari que fem, Copyleft, que el que persegueix és això, generar converses sobre avortament, sobre feminisme, mm. i estem sempre obertes a que gent mos proposi coses, gent que se vulgui afegir, eh, ajudar-nos amb això, bé, ajudar-nos a ser part d'això. Mm. I, bueno, jo què sé, sí. I, de, I escolta una cosa, eh, perquè aquest projecte de Projecte Utera, amb aquest format, o sigui, és a dir, agafar tota una història i plasmar-la eh, amb aquest eh, tros de cartell, amb aquest eh, format de cartell, on eh, hi hagi una història eh, plena de microhistòries, no? Eh, això, aquesta idea, eh, era una idea que ja funcionava a altres bandes, no? Jo, Sí, bueno, o, o sigui, això realment és una cosa que s'ha utilitzat des de sempre, no? Els murals com a eina comunicativa, sense necessitat d'utilitzar escriptura a Llatinoamèrica hi ha una cultura molt forta d'esmoralisme, hi ha un col·lectiu dels Estats Units, el Beehive Collective, o el mm. col·lectiu La Colmena, en espanyol, que fa 20 anys que fan pòsters utilitzant un mètode on primer recullen històries contades oralment, després les tradueixen en imatges, fent metàfores, on expliquen amb animals històries de persones, i una vegada aquests dibuixos estan fets, que se solen fer sempre de manera col·laborativa, eh, se fan gires on se fa com una espècie de contacontes mm entre comotes, perquè no és en plan era ser una vez no sé què, sinó que és un poc també com una xerrada política. A eh, bon sí, se reconten aquestes històries que estan dibuixades, i bueno, en el final és com a tota una espècie de... Els, es dibuixos esdevenen com a vehicles que, que transporten històries que existeixen dins, dins l'imaginari col·lectiu de les persones que han entrat en contacte amb aquest pòster té un punt així com a màgic així de compartir històries i està molt basat en el dibuix i en la història oral. Cerca fugir de rotllo acadèmic, de rotllo de l'especialització de la gent que està a l'acadèmia o escriu llibres, i és també una metodologia que no utilitza text. Clar, clar, clar. Que a, a nivell mundial la veritat és que és bastant fort també la quantitat de gent que eh, encara millor és, és analfabeta i que d'alguna manera aquesta història oral eh, pot arribar a, molt, a, a molta gent més. O sigui, la història gràfica acompanyada, per exemple, de, com ho deies tu, una espècie de contacontes, no? on t'explica eh, aquestes microhistòries o, o el que està plasmat en aquest dibuix. No? A lo millor també sí. i uh, la, la veritat és que ja duis molt bé amb aquest... Eh, <laughs> clar, és que jo me sento molt bé. sí, diu més fort. I, de, uh, i això, que, que bé, que, que està molt bé la veritat aquest projecte i, i, bueno, i què més tens eh, fent així? Què estàs fent més ara? Bueno, després, a part de projecte Uter, que ha estat el que més feina m'ha estat duent darrerament i que és així col·laboratiu i gran i tal, hi ha la me, el meu projecte personal, que és God, o Carles God, sí. que God ve dels meus llinatges, García o Daud, que quan els ajuntes, pues, doncs això és l'acrònim, que casualment vol dir Déu en anglès, i bé, amb això també faig un pot de metàfora de... Bé, moltes coses, molt llarg d'explicar ara mateix, però bé, um, pues sí, amb el meu projecte personal pues, faig il·lustracions, faig sí, serigrafies, que també és, és una cosa, és la meva tècnica d'estampació preferida i que a mi m'agrada, i ara mateix estic fent un projecte a on... no vull donar tampoc massa detalls, però bueno, és un díptic així, molt d'un dibuix molt gran, molt detallat, que posen en comunicació dos llocs diferents que són Magaluf i Londres. Estic fent un projecte sobre Magaluf i Londres on estic explorant un poc com a temes com, bé, el turisme, no? la indústria turística, un poc un qüestionament de, fins a quin punt aquesta, aquesta espècie de religió que tenim ara a Mallorca, que és el turisme, eh, que ja és quasi inqüestionable, doncs no sé, me pot fer un poc un projecte sobre això, amb una, amb una bé, un poc amb el meu estil, un poc més um, surrealista, supos, i després l'altra part del díptic és Londres, un cert un poc més com a de gentrificació i capitalisme, no? Clar. I bueno, és un projecte que m'està guanyant molta feina, no sé quan sortirà, espero que prest, però bueno. Lo que sí que poden veure també és, per exemple, els teus dibuixos en diversos llocs ara mateix, no? Per una banda tenim aquestes fantàstiques camisetes i, eh, i crec que també amb, amb bosses de, de tots són migrants, no? Ah, bueno, clar, els projectes de tots són migrants, clar, clar. De Tots són migrants, que la veritat és que crec que també heu fet molt bona feina d'estampació i de dedicació. Sí, aquí, home, a... Eh, aquí jo vaig aportar el dibuix, clar. realment, però, joder, sí, això ha estat superguai, mm. i a més han tret mogollon de fons per dels refugiats. Clar, clar, i continuen, perquè la veritat és sí, que sí, sí, això continua fent. Però això està guapíssim, una xarxa sí. així de penya que s'ha anat juntant. I... Sí. És veritat que unes camisetes sí que jo vaig estar estampant, però això s'ha anat passant de mà en mà, no? Com clar, que és un projecte que clar, no és de clar, ningú. Clar, sí. I escolta, i l'altre ara mateix dibuix que poden veure tu, eh, que et poden veure dels teus, és eh, en els contrainfos. Ai, sí, los contrainfo, sí. Ah, no, ara mateix l'altre dia m'han passar, eh, eh, perquè no vaig poder encara anar a la xerrada, i de fet eh, volíem, eh, a menys si eh, venia algú a presentar-los, i el contrainfo d'enguany, i, i res, i vàrem veure la portada, no?, i, i mos va fer molta gràcia, i la veritat és que eh, queda molt xula, és un nou format també per contrainfo, Sí, no l'he vist encara, la publicació, però... No l'has vist encara? No, o sigui, l'he vist en foto, però no l'he tocada encara. Vale, jo me'l van passar l'altre dia, però justament me l'he deixat també. O sigui que Cago esperarem a si venen els de Contrainfo i mos expliquen un poc. A i, si venen, sí. I això. Molt però bé, sí, ha estat molt guapo també que m'ho demanin Clar. una il·lustració per això. Clar, molt bé. Molt bé. I, Carles, eh, ara després teniu el projecte aquest en comú entre tu i en Pau? O com, sí. fa, com és més col·lectiu? Vosaltres sou els que estàu... Bueno, Children of Corita, bé, explica-ho tu, sí, Pau. Children eh, of Corita ve un poc dels, dels alumnes de quan encara els donava classe de serigrafia, mm. que quan, va, quan van acabar aquestes classes ens van juntar un munt de gent que hi havia gent que feia fotografia, gent que feia disseny gràfic, il·lustració en general, i van decidir seguir fent, fent il·lustració i fent coses nostres més personals. Mm. I encara m'ho va comentar de mirar de, de crear un festival d'autodició que aquí a Mallorca hi ha el sobressada de peix, però volíem fer un festival també per, que dugui gent de fora de Mallorca, no? Que, que no només du gent de la península, també gent d'Europa, de, de Bonpogam, i fer com una espècie de festival d'autoedició amb, amb, amb puestos, però també amb taules redones, en tallers, un poc de tot. Sí, un poc. Sí. Ah, perdó, sí. Bé, inspirats un poc amb, amb bé, tots els festivals que se fan ara mateix, no, l'escena europea, que està bastant, bastant animada, i sobretot a, a eh, Espanya hi ha propostes com Estendereta de València, Esgutarfest de Barcelona, que ja tenim, doncs, ja fa anys que tenim molta connexió amb eh, tota la xarxa aquesta europea de festivals, doncs tenien sí. ganes també de posar... De, de que Mallorca tingués un esdeveniment que fos part d'aquesta xarxa. I ara que existeix Casa Planes a Palma, que té una infraestructura molt interessant i adient per això, i tenim un taller de serigrafia, som un grup de gent també amb ganes de, de donar-li canya a l'assumpte, pues, hem trobat que era un bon moment. I bueno, pues, bé... Sí, pues, Tropicana també no ens van demanar Fa poc vam anar a Múrcia a un festival d'autoedició i ara fa, fa dues setmanes han tornat també d'un parell de festivals de per Itàlia i bueno, hem centrat un poc en promocionar el eh, que serà aquest festival, de fer contactes amb la gent perquè, perquè venguin i que va de formar tot això. Molt bé, la sí. veritat és que... Bé, tenim ja continguts confirmats al festival, hi haurà un artista xinès, Antoni Chung, un artista així un poc polèmic de Xina que s'estarà fent un roler per Europa i vendrà. Uh, eh, que més tenim confirmat? Bé, vendrà gent d'Alemanya, el col·lectiu de Centrifuga de Berlín, que és un mm. col·lectiu experimental així molt, molt guapo i que ens ha inspirat sempre en el Children of Corita. També m'aprofitava per, per contactar amb gent d'Estenderete, amb gent del Guter, per convidar-los sí. a, a aquest festival i molt bé. Bueno, serà una cosa molt interessant per Mallorca, encara estem aquí gestant-lo, però bueno, qui tingui idees, vulgui portar, vulgui apuntar-se, a col·laborar i tal, que, que mos cerqui perquè... On es poden trobar? Sí, sí, que mos poden trobar, claro, que vinguin a cada plana, que estem sempre por ahí. Per exemple, molt bé. Molt bé, molt bé. I doncs, escolta, teniu amb això un filon així, que vos vaig super entusiasmats amb això i fent una no feina tremenda. No pots imaginar l'entusiasme que duim. <laughs> molt bé. No, no, no. Mallorca fa putrum putrum i espera't. I mos han acollit molt bé tots els festivals on hem, on hem anat, també mos han acollit molt bé i... Sí, la gent està contentíssima per Europa. Bé, la xerra d'Estropicana Dreams a Vietnam i tot déu nhi sí, sí, sí. Me va escriure un col·lega de França que organitza un festival a Angulem, el, el Festival Alternatiu d'Angulem, i m'ha dit, tio, que estic a Vietnam, que m'estan xerrant que s'està fent un festival a Mallorca que se diu Tropicana Dreams, no sé què, no sé quant, jo pues sí, prepara-te. <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. I que teniu alguna cosa més entre mans? Perquè eh, jo suposo que aquest Tropicana Dreams aprofitarem ni que mos agafi en el principi de, de, de, de, del començament de Tito Iata, que començar en setembre-octubre, eh, intentarem a si li poden donar una miqueta de primer de promoció des, de, Hombre, claro. des, de, des del programa, i si no ja mos ho farem venir bé també per, per, per fer algun programa especial. O claro, a de promo Tropicana ja estem fent, o sigui, tenim una cançó oficial que l'hem de gravar aquesta aquesta setmana eh, amb en Martí, sí. sí el Martí, sí. de, Martí d'Orde Mundial i, sí. i ho surt i trau. Molt bé. I bueno, també hem de fer un curtmetratge, hem de fer una animació, hem de treure ara un pòster promocional per treure fons per finançar el festival i sí, sí, ara hauran de fer una cunya de ràdio també, tio. Hombre, això per suposat. De totes maneres, eh, el que podríem intentar fer és, eh, cap a finals de juny, juliol, eh, intentar venir en el programa i que, que pugueu mostrar o que puguem, posar, que puguem fer una cunya i que puguem fer eh, una miqueta de promoció d'això abans de que tanquem el període vacacional de ràdio, per exemple. Absolutament. Sí, ah. sí, encantats, encantat de venir. Llavors, ara, per acabar, si voleu, eh, per faré una pregunta que en Raül estava fent a tothom que estava aquí en el festival i era, què és per vosaltres el sobrassada de peix? No, tu primer. Per jo és un, un festival que fa tres anys que venc i és una cosa que des que, des que he vengut sempre ho he agafat amb molt de carinyo i m'agrada molt conèixer un poc el moviment el moviment i el la moviment. gent i l'autodició que per pareix que Mallorca no se mou i amb eventos com aquest se demostra que aquí que hi ha gent fent feina i el guapo de poder conèixer tothom sempre m'ha agradat molt això. Molt bé. Per, per tocar-les... El de pes és un esdeveniment que fa que Mallorca bategui. Molt bé, molt bé. Doncs, uh, Carles, Pau, uh, endavant amb els vostres projectes, que la veritat és que disfrutem de sentir-los i de veure'ls, i, i xerram aviat perquè puguem fer un sí, programat sí. especial per això, d'acord? Sí, sí. claro que sí, moltes, moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Molt bé, gràcies. Venga. I de, aquí ara vos deixem eh, amb un tema dels discolos i continuarem amb les entrevistes. Venga. don sí, estamos aquí en Sobresada de peix, ahora eh, mientras acaban de, de, de posar una miqueta en òrbita tot, tot això, hem escuchando escoltant eh, Los Discolos eh, amb el tema Vomitando Control y ahora acabant d'escoltar eh, Radio Birman amb el seu eh, tema Non-Stop Girls. Y bueno, aquí en Sobresada de peix disfrutando de, de, de esta tremenda velada que la verdad es que ya empezó a venir mucha gente y bueno, nosotros nos vamos entreteniendo pues poniendo música para también ambientar el vuestro desde la otra parte del micrófono. Y vamos a pasar con otra banda de Los Ángeles, son Bell Rice, y escucharemos justamente, como no, una canción que viene pues cojonudamente genial para este evento de de Pace, que es Blues for Godzilla, Blues para Godzilla, Blue Bell Rice. doncs sí, aquí seguim en es claustre, eh, que van d'escoltar Man Quintana, Raül. Pues... <laughs> Ai, que no es queda pujat hasta a tope. I de sí, aquí seguim intentant eh, anar rescabalant eh, gent aquí a entrevistar, perquè la veritat és que ja comença això a estar bastant plenat i tothom eh, va amunt i avall fent els seus contactes amb les seves paradetes. Sí, no, ara dentro un ratito estaran con nosotros eh, Nasir de Com Animal, que tiene pues una, una parada també aquí, junto con otro chico que tiene otra parada con ilustraciones litográficas y fotográficas y bueno, nos contarán un poco en eh, qué consiste su paradita y qué tienen expuesto y bueno, y qué le parece eso, justamente nada de Peix. de y Mientras están aquí seguimos, eh, seguimos, a... Mira, ya va ja que Alzheimer, pero ya, Sí, sí, sí. <laughs> que se prepara ya. Eh, doncs están seguimos escuchando una miqueta musiqueta y estábamos contando el Bell Rise. Bell justamente con la canción Blues for Godzilla, que la verdad es que viene a, pelo para este evento de Sala de Page, justamente, pues como no, tener aquí a Godzilla entre todos nosotros sería un tremendo placer y honor, tío, pues es un monstruo que siempre a mí me ha gustado y además caracteriza un poco también lo que es el Sosa de Pace. Molt bé, i si vos pareix ahora eh, un tema de recillas, que ens de de Recilles, una d'aquestes gran bandes també, amb el tema Destination Venus, amb aquesta veu femenina fantàstica, que, que bueno, un grupo d'aquests que, que la verdad es que enamora amb el rock and roll. Hombre, ya que estamos en la era punk, 40 años, Recillos pues justamente aparecieron eso a finales de los 70, principios de los 80. Tenemos preparado el tema de, de o no, No, no de y de Ucasus. Ah, ay, de Ucasus está tengo <laughs> Sí, me he traído algo, no sé si justamente corresponderá con la letra que toca del álbum, pero bueno. Bueno, sabéis que en 1984, este año, pues tocaba poner un tema de Ucasus, pues pondremos uno por lo menos para no estar aquí, pues esos huérfanos de esa pedazo gran banda también que nació en el año 76. Pues venga, seguirem amb aquesta Cancel de Recillos. I de sí, aquí estàvem escoltant el Cansen de Recillos eh, i ha aparegut per aquí en Gaizka, aquest personatge que ara mateix mos ha muntat una cambra oscura aquí. I Gaizka, què fas tu? Hola, bueno, pues estic fent fotos amb una càmera de plaques i, i així com a aspecte nou és que hem muntat un, un, un, un, un, un, un, un un laboratori ah. que han revelat les fotos aquí mateix i la gent pot veure a través d'una finestra tot el procés de revelat analògic. Ah -ha. perquè a més estàs fent servir una càmera que és bastant antiga. Sí, en play a dues càmeres, una de fusta de que és de, entre 1800 80-1900 i després en Play una un poc més nova que és de, eh, de 1950. De 1950, Des de quan fa que te dediques a això de la fotografia? De, en la foto, en la foto duc uns 11 anys, sí. déu nhi I de què te va néixer això d'agafar les fotografies i a sobre fer-lo en càmeres tan antigues? Ah, quina és la motivació per agafar una, una, unes càmeres d'aquestes... Uh... I eh? de... Això no, no ho sé, perquè la primera càmera que, la eh, que vaig comprar va ser fa, fa 6 o 7 anys, que és aquesta un poc més moderna. De... La 1950. Sí, és, és una... Eh, és, és una calomet de fabricació americana mm -hmm i la vaig comprar, eh, no sé, eh, eh, crec que va ser que mirava per Flickr, que vas mirant fotografies de eh, gent i vaig veure que pels Estats Units molta gent empleava a eh, càmeres de gran format mm. i el fet d'emplear en gran format eh, tens una estètica molt, molt particular. Clar, clar, clar, clar, clar. I vaig començar a cercar informació això i un dia en el mercat de Consell vaig veure una dona que tenia una capsa de paper fotogràfic amb fotos antigues eh, de dins i li vaig eh, eh, demanar si tenia paper en eh, paper fotogràfic... Sí, antic, a lo millor, no? O no? No, no així, et sense emplear uh -huh. per poder fer jo fotos i me va dir que no, però que el seu home és un fotògraf i en res, després eh, me va passar el seu mail, em vaig contactar amb ell, vaig anar un dia en el seu estudi mm -hmm. i, i, i li vaig dir que estàs cercant eh, per comprar una càmera així de plaques i me va dir que en tenia una eh, que la va ampliar a eh, fa temps, que la tenia aparcada i li faltaven peces i em la va deixar a bastant bon preu i em vaig adaptar peces perquè funcionés mm. i, i res, vaig començar a fer fotos de gent, vaig veure... Bé, me vaig eh, eh, eh, enamorar d'aquest tipus de foto, a foto i a poc a poc vaig anar fent i ara fa, fa uns, per uns mesos vaig comprar aquesta altra càmera mm. que la primera que tenia treia uns negatius de 9 per 12 centímetres i aquesta nova, més nova que és encara més antiga, més antiga però és que tens de fa poc, treu so, el que són els negatius de, de, de 24 per, per 30 ah centímetres. Clar i si ho comparem amb les càmeres en full frame, que són les digitals de gamma més alta, aquestes digitals, el tamany de el sensor, que ve ser el mateix que el tamany del negatiu, és de 2,4 per 3,5 ah. centímetres, i si ho compares amb a 24, a 24. A, 30 a, a, a, centímetres, es canvi... És espectacular. En, no ten res que veure. En tens un munt de, detall, te surten amb problemes que abans no tenies, però després te surten a característiques que tampoc tenies. Clar. Té part bones i part dolentes. Clar, clar. I per fer bé, jo a part de a fotos així en químic, faig a paisatges a les estrelles, Mm, sí. I per això sí que amplia la càmera digital. Mm. A, troc que eh, tant a digital com a eh, consonològic tots tenen coses bones i, i eh, coses dolentes, també. Després coses a, a més fluixes i jo troc que el seu és ampliar el lloc adequat per el que estàs fent. Per la fotografia no, que vols. No vol forçar Eh, emplear una cosa perquè sí, sinó depenent del eh, lloc que fas, emplear una cosa o molt bé, molt bé, Gaitka. Escolta, uh, on poden trobar les teves fotografies? Crec que tens un blog uh, o una pàgina. Tinc un, una pàgina web i també tinc Facebook i la web és gaitkataro.com que en lletres és G-A-I-Z-K-A-R-O t-A-R-O.com i si cercau en el Facebook Gaiz Cataro també em surt una pàgina que tenc on vaig penjant tot el que vaig fer. Molt bé, fotografies. Doncs pues, Gaizka, gràcies perquè ara t'hagis a... Eh, eh, a... Ah, espera, que en Raúl... a todo el mundo que le hemos hecho aquí a entrevistar, esta, esta pregunta se la hemos hecho. Para ti, ¿qué es sala de Peix? pues, és una cosa que no, no se pot definir trob perquè te trobes de tot. Hi ha mil coses distintes, sot a troques hi ha molt d'art emergent i a moltes coses que no te trobes en el dia a dia. Són, són tot... Hi ha gent molt bona de moltes disciplines distintes. És com una festa per, com a homenatge a el que és l'art en estat pur, fora dels cercles d'angularistes i tot aquest art més comercial, la gent que fa aquestes coses amb passió, no, no les fa pintures com un negoci, sinó d'una forma més pura. I hi ha gent que de moltes disciplines que realment fan una feina que transmet molt. Tens ¿Y és tu primera vegada que has venido aquí a Sebastián no. de Peix? Em vaig, em, em vaig, per vaig venir l'any passat ja i me va agradar molt i l'any passat venia amb fotos que havia fet eh, per vendre-les i en guany li vaig comentar a en Tià de muntar això, eh, com un... han, han revelat en, eh, eh, pues en directe i li van cantar la in, in, in, in i me van ajudar molt i de fet tot el muntatge des, des, des, des, des laboratori, laboratori el meu, eh, van fer ells i estic realment molt agraït eh, per la feina que han fet, perquè jo eh, per temes d'agenda, de de feina, no me podia encarregar de fer això i a part que per jo era un projecte així com a massa gros i un dels que munten sobre de peix a fer feina en temes de en teatre i m'ha muntat una estructura professional i que, que és algo que ja fa pintura dos anys que volia, que tenia en ment fer això i muntar un laboratori portàtil que la gent pugui veure com rebel Clar. i que gràcies a la organització de sobrassada. Sí, ha estat un somni eh, eh, eh, que s'ha fet real i Bé. estic molt content. Sí. Tu, Gaizka, demana'ls demana com han fet aquesta, aquesta petita càmera escura, els hi sí, copies sí. aquí, que tot és copyleft i aquí és copyright de, no, no volem i de fet no pagam més gaire per res o sigui que de, això, tu agafes les mesures sí. i el material sí, sí. i te'l fabriques no, és que un pico pots, doncs, pues ha construït busca és possible i, i eh, ja està, eh, sí, a tot el, el sistema de fusta i mides i això. I una, i una, i una tela ben tupida. Sí. <laughs> ben tupida. Esperemos que el año que viene Gaizka eh, nos, ve, nos venga con otra sorpresa tan Amb auténtica cámara, con, con una càmera... Més xula encara, més antiga encara. Exactament, exactament. I que bueno, podamos disfrutar-la quinta sala de peix. Sí, jo en, en confio en que pugui tornar i és un de eh, certament d'art dins ella que eh, els trob més, eh, més autèntics. Sí. Mm. Pues nada, pues muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros con 1984 y esperemos que el año que viene, pues eso, podamos disfrutar más de Sosa de Peix. Pues vosotros, pues m'he convidat a, a, a, a, per a xerrar, per explicar-vos això i Y bé. I molta força per, per els sí. Ah, Venga. Venga. A, de un altre. Pues ya sabéis, aquí dentro de un rato veremos justamente por pues eso, eh, la propuesta de, bueno, la exposición que va a hacer eh, este fotógrafo con su cámara oscura y veremos cómo salimos todos en el fotofinish, como digo yo. <laughs> Sí, sí, la verdad es que es bien interesante siempre eh, eh lo que fan Gaizka. Sí, pues bueno, nos vamos a ir otra vez con un poco de música para poder deleitar un poco eh, la, tarde que nos, nos, repara aquí en Sosa de Pace y nos vamos a ir con un grupo también de Estados Unidos, que es un grupo <coughs> que se llama The Jits y vamos a escuchar de su LP Kings of Queens, Reyes y Reinas, pues eso, la canción que ya se llama así el LP, Kings of Queens, The Jits. grande con la canción Queen, Kings of Queens, Reyes y Reinas. Y bueno, ahora justamente tenemos aquí a nuestro costado otro personaje también de aquí de sala de Pace. Es uno de los organizadores y patrocinadores de este gran evento que este año pues estamos disfrutando en el claustro de San Vicente Ferrer, aquí en managor y de feta en Manu, mano Manu, a Hola. ja que també, com han dit també abans en, en Carles i en, en Pau, eh, costa a vegades portar-vos a la emissora, estem contents de venir aquí i el manco sí, sí. que no haguem de fer més desplaçaments. <laughs> Està bé, no? Millor així, realment, no? Clar que sí. Més, més comoditat sempre. Per tothom. Manu, uh, tu també est estàs aquí organitzant et sobrassada de peix, però també estàs a, a l'Ateneu La Tort, no? Sí, bueno, jo realment no estic organitzant res de, de sobrassada de peix, bueno, he vingut a donar un cop de mà, no? Perquè al final aquí a Manacor realment són poques projectes, així diguem, alternatius, no? I, bueno, i, uh, i sí que és vera que si no mos ajudam uns a nosaltres, pues, moltes vegades no surten endavant, no? no Clar. I per, per això, més que res, em van dir si podíem ajudar gent de l'Ateneu, igual que quan fem algo a l'Ateneu, normalment... Solen venir. Claro, de, de, demanem demanar ajuda, perquè és complicat. Quan és el dia a dia sí que no fa falta, però a l'hora de fer projectes més grans, com pot ser un bui, o per exemple si l'Ateneu l'any passat vàrem organitzar la fira de llibre anarquista que vàrem tenir un dia aquí a Manacor, però sí que veure que demanes ajuda, no? Perquè no, no pots sortir. Clar, clar, sense gent, no? Clar, clar, clar que sí. Sí, no, manco, totes que sigueu aquí, feis una claro. bona força viva sí, entre sí. totes i la veritat és que Manacor està on fire. Sí, de, darrerament, però, bueno, a veure que, home, eh, sobrassada de peix me pareix que és el quart o cinquè any. El cinquè any com a sobrassada. De, de Safiretes era el quart, crec, es no? Quart. De, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Y bueno, y van surgiendo van surgiendo propuestas y proyectos y, y bueno, sí, Manacor poco a poco está creciendo en aquel sentido. Sí, no, porque en Manacor hay muchos colectivos aparte, o sea, hay diferentes colectivos de diferentes eh, actividades y asociaciones asociaciones, además que eh, cada vez que montan algo, la verdad es que se llena. Sí, sí, no. Pero eso sí que ya me manco una concienciación, ¿no? De manco assistir, no?, Exacte. Sí. Sí, sí que veure que darrere d'aquestes tantes organitzacions que hi ha sempre la mateixa gent, no?, però és, però és que, o sigui, sí que hi ha molt, molt de projectes, però hi, hi, hi ha poca gent, en realitat, no? no... Manacor jo crec que ofereix també una part molt cultural, i això sí, també està aquí molt sempre bé. tira molt, això, no? Estem, men, man, els teatres, la poesia també tira molt, no sé, i jo crec que també això ha degut un poquet en, en el nivell també, no? Si hi ha un, un nivell cultural d'edat, pues, gent que ha pogut estudiar o ha pogut sortir de fora, després ve, torna a Silla molt, molt enxufada, no?, en projectes. I Manacor sí, Manacor sí, veritat que en els darrers anys Bé, Manacor, Manacor si jo, o sigui, no, no, no ho sé, jo, jo que també som més jove i no, no he vist fa 20 anys com era, però sí que veure que en el Red de wine han un modo de proyecto, muy muy interesante. Manacor siempre la verdad que ha sido también, aparte de Rico Cultura, eh, en Rico, por ejemplo, que eh, han, nacido mucha gente ilustre poéticamente, musicalmente y hasta deportivamente, porque siempre sabéis que vosotros, Manacor y Puerto Cristo, estaba siempre en la mira del mundo por, por muchos deportistas que han traído de aquí. Entre ellos Rafa Nadal y, Elena Gómez, por ejemplo, la deportista de gimnasia rítmica, que justamente, claro, eh, sí, eh, tuvo que retirar pronto, pero bueno, fue campeona del mundo. <laughs> No había tenido tanta pasta, a lo mejor. No, no, no, fue por un. No, fue por no, eh, aquí hay que dejar las cosas claras. Fue justamente por un problema. Eh, muscular. O sea, entonces tuvo que dejar la carrera deportiva muy tempranamente, con 21 años. Y la verdad que estaba en su. Pero bueno, da clases y ahí sigue. Sí, bueno, referente a Elena, es verdad que, en el tema de la gimnasia, eh, la carrera de una gimnasta es corta, ¿no? es muy intensa. a los 20, 21 años ganó medalla, creo, alguna medalla de oro, campeón del mundo, y me parece que sí. Y luego en Puerto tuvimos un campeón de submarinismo, también, de, pesca submarina, Joan Gómez, pero bueno y hasta el Fisimedia, Manacor, que mira tú, te que trasladar a Palma, porque claro, aquí no había para poder hacer un, un gran centro deportivo para que pudieran justamente la gente puede poder ver el equipo de fútbol sala, pues, pero bueno. Palma está siempre una ayuda a los de Manacor o a los que sea de Mallorca, porque a ver, siempre Mallorca muy está es el muy unida. de Palma, no? A veces también Sí, el centralismo pues, es lo que te Nosotros tú tú y anava a dir pero pero por sí que pisan, no? que, que ya que pobles que están moviendo muchas cosas y y lo que es es ciudad. un poc in, invisibilitzar, no? Clar. Sí, aquesta proposta que va sorgir. I, bueno, i, i avui ho podem veure aquí en Manacó. I el tant s'ateneu també, eh, s'ateneu d'un un any en marxa, Sí, Més o manco i s'estan fent moltes propostes. L'altre dia vareu fer l'aniversari. Sí. Ah. Després d'un any, si, si, si que va començar en l'estiu de 2015, les reunions, cercant un espai adient no? per, bueno, per donar resposta que, aquesta mancança d'espai, de, de no? I bé, i, i la veritat que estem molt, molt contents, no? De, de, bé, la gent a poc a poc... Sí, hora que costa, no? Manacor és un poble que sí que és, és molt cultural, però a la gent li costa moure-se, no? I participar d'un projecte. sí que és que hem de fer autocrítica i no... Sí, això per una part, però també hem de fer aquesta autocrítica per la nostra part, que no som capaços de d'estirar-lo més, no? Mm. ¿Qué os parece vosotros haber hecho este año el Basada de pace en este claustro, por ejemplo, de. Bueno, como, que, dice, eclesiástico? Hombre, <laughs> eso es un poco. Eh, no sé, para mí es una cosa como algo... Yo creo que es por lo que Santa de que te espacios, no? Dejar de banda zonas de culta y y i, y cosas en que habían estado eh, tancadas durante tanto tiempo. perquè s'havien construït, a, cap i a la fi, s'han construït claro. amb els diners de tothom. Sí, no? sí I... Me, i, me, i més enllà d'aquest motiu religiós, que, que bueno, que sí que bueno, que això té un, un motiu, però bueno, el que has dit un poc, que són espais que realment estan molt bé, estan molt ben cuidats i que són de tots eh, en, en el final, no? I per què no fer una fira contracultural, no? no... Clar que sí. I quan que se volgués fer un concert hardcore, ¿no? ¿Por qué no, no? <laughs> Sí, sí. Los, los, los de claustro no han, para no han montado paradeta aquí para montar, para justamente <laughs> mostrarnos a, a, todo el mundo lo que es <laughs> la, el, mundo eclesiástico, ¿no? No, no. no es prohibido. Bueno, no, Yo creo que si s'animessin vendría, no? Pero bueno, no creo, que se sienta cómodos, ¿no? a lo mejor uno puede justamente innovar con todo lo que hemos visto por aquí en el fondo de papel, con algunas mezclas de, por ejemplo, en la parada que he estado con esta chica de aquí al lado nuestra, que justamente mezclaba los cuentos de los niños con los con los superhéroes de, Marvel, ¿sabes? ¿Qué O sea, podíamos también a lo mejor montar una mezcla de lo que es lo, puro y lo pagano, digo yo. Pues no sé, ahí me pilla y no sé qué contestarte porque me has dejado descolocado. Sería una cosa muy curiosa, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Manu, ah, ¿qué ¿qué teniu preparat Vale, uh, eh, realmente no tenim res confirmado... ...pero casi casi... ...es cuestión de días o de semanas por ejemplo dia 20, 27 ...fue un petit taller ...totalmente gratuito... de Vall de Bot. Uh -huh. vale? eh, després, dia 28, organitzem la segona fireta, que fem allà una fira així de segona mà, per un poc per pasta de tots els trastos que tenim nosaltres a casa nostra, no? pues, diguem, mira, pues un dia pues, o els traiem tot allà a la plaça i, i, bueno, i i la donació mínima és, és un euro, molt simbòlic realment, no? I tens roba, pot tenir molt de trastos, llibres, de, de tot un poc. Clar, recordem que eh, en aquest cas a Sataneu la Torta està a la plaça Joan Marc, que sí. quan li canviem número 6. el, el, número sí. 6 quan això li canviem, esteu amb això, ho sabem. Sí. I, I clar, teniu aquest espai tan xulo, la, la veritat, just sí, a sí. front, que vos dona per fer mercadillos i claro. quantitat de coses eh, sí. molt interessants. Sí, va, va, va ser un punt que, que quan vam mirar de, de, de llogar un espai o era una prioritat, no? llogar un espai a una plaça, Molta prova d'una plaça, però precisament això, per poder sortir al carrer. Perquè tot això que avui veiem és possible també, eh, és possible perquè estan al carrer, no? Eh, vull, dir, vull dir, recuperar el carrer per fer aquestes activitats molt, molt importants, no? Y pues, eso los lados de plaza te dan una, una muy grande, gran, Bueno, eh, os, iba a preguntar una cosa. ¿Os costó mucho eh, tener claro montar el Ateneo aquí? god no. No, eh, lo que más ve... Realmente no va costar res, Pero de lo que en fin no, no ha costado nada porque todo todo ha vingut ro precisamente por por gana no? y por esa necesidad I quan tu tens necessitats i, i tens llanes i tens les eines, pues surt. Lo que més sí que va fer un poc enrere era el tema de, del lloguer, no? Pues, sempre al principi del Manco estàvem amb aquesta disjuntiva de si ocupar un espai o, o, o llogar, no? Però volíem que fos un espai realment que se prolongués en els temps i per això vam optar per l'opció de, de llogar. I més que Manacor, el tema de doncs, ocupació, és veure que aquesta ciutat ho tenen més per mà, però un poble, perquè al final és un poble, un Manacor, no? Uh, ja entrar en, en un Ateneu uh, era diferent que entrar en un, en un centre social ocupat, no? Era com, hòstia, farem enrere a molta gent, realment, no? Clar, clar, clar. Home, i veient també com està funcionant els espais ocupats a Palma, que claro. a sobre eh, no estan durant gens, tot i que la gent està intentant fer una feina molt bona eh, de barris, no? Sí, Clar, sí. costa moltíssim, costa sí, sí. moltíssim això. Però... Sí, sí. No, jo Manacor també és que és un poc això, per, per com és la gent de Manacor, perquè té una tra tradició, per allò, la meva opinió, conservadora, ¿no? realment. Uh, i, un poc poco bueno, conservadora, pero liberal també. A eh, la misma sí, Sí, uh, esa cultura y esa tradició, sí, con, conservadora. i a eh, lo económico, sí, li liberal, ¿no? <laughs> en qué sentido, sí. Pues, uh... <laughs> bueno, aquí bueno, seguim a 1984. Mané. Manu, uh, sabeu que uh, teniu uh, una plataforma sí. per utilitzar, estarem al tanto, estem al tanto també de, de les vostres activitats i, i gràcies per dedicar una estona aquí, molta força. Perfecte. Però, pregunta, Sí, una pregunta. Venga, dale tú. sí, yo que la llevo haciendo toda la tarde a todo el mundo. Aquí me estado aquí comentando el, espectáculo que tenéis montado aquí en el claustro de San Vicente Ferrer, de aquí de Manacor. Para ti, ¿qué sorpresa de pez? Uf, qué sorpresa de pez. Ahí está buena. Necesitaría algunos minutos para contestártela, ¿sabes? Pero así es, siempre, mm, o sea, un de pronto. Pero yo eh, es algo necesario, imprescindible, ¿no? ¿Sabes? sobre todo, no sé si eso huele que te explicar a una persona que no conoce cultura, No, pero bueno, en resumen, para ti, en tres o cuatro palabras, para ti, sobrasada de Peix, ¿qué es? Tengo cuatro palabras, la, puta hostia. Vale. Pues muy buena, <laughs> muy buena. La verdad es que todo el mundo ha sido también muy claro. O sea, han explicado lo que es Sobrasada de Peix y la verdad es que, por ejemplo, Después, al final del programa, también nos haremos esa autopregunta eh, a nosotros mismos. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros, Manel. Y espero que su de Pace siga por muchos años más. Muchas gracias, venga. Gracias, hermano. Pues ah. tenemos por aquí a más gente, ¿eh? Tenemos por aquí a más gente que he ido recopilando y he encontrado justamente con el que tú estabas buscando. Ah. yo pensaba que estaba de viaje, pero no está de viaje. Molve, pero es que aquí, fem una cosa, ponemos un tema. Sí, sí, ponemos un tema y ya estamos con ellos. Hem eh, Boston Breakout y así es… uh, una primera introducción. i els de què va el tema. Exactament, vinga. This number now is called, uh, ready? This number's called B O R S T A L Boostal Breakout. What the freak aquí continuamos a 1984 en Sobrassada de Peix y de hecho tenim a, eh, a eh, noves personas que hem anat agafant aquí ¡Chachán! Sí, sí, además me he encontrado con un personaje que seguramente es uno de los míticos de aquí de, Malacor. Aparte de Entoni, ¿sí? Pues Pero bueno, aquí tengo aquí a mi lado. bueno, ahora tenemos una formación, que es una formación muy buena, tío, de rock and roll. Hacen justamente versiones de los Ramones pero bueno, también seguramente que tienen temas suyos propios muy a lo ramoniano. Y como estaba hablando justamente del vocalista y fundador de Ramónicos. Bueno, man, vale, ¿qué tal todo? Bebe bebe. Eh, ¿Qué te Uh, te sembla de Paisaquets? aquests? Uh, eh, además es bastante es eh, digestiva, no tengo ya problema, ...se cuiden de llevar los espinas bien llevadas... ...y esquiates, y ...es bueno, es bueno, es una buena feina, fa muy buena feina. Eh, ahora, en estos momentos, que, cómo, cómo lleváis vosotros el tema musical con los Ramonicos? Eh, bé, la veritat és que ho duim bé. El que passa que ara tenim dues setmanes de molt enturat, començava la setmana lliure una altra vegada i si no una retornau aquesta vegada ja me'l volen ficar a fer temes nostres i, bueno, en tenim un parell, com tu has dit abans, i el més segur és que ara mos ficarem més en sèrio i possiblement tindríem una 12, 12 i mitja o alguna així. Pues de paso de clar, no deixeu de fer Ramones porque jo todos el que m'agrada. Ramones i altres grups que m'agraden, que en creixent Bells y bueno, tot un Discord. <laughs> lo creo, lo creo, lo creo. Yo estoy contigo, además. Ya lo eh, sé, ya cabrón. Eh, me encanta <laughs> cómo se nota que somos muy, muy, muy amigos. Eh, ¿Qué te iba a comentar? Mira, nosotros tenemos justamente nuestro programa de radio 1984. No sé si eres un gran oyente de este programa de radio. No, lo no, en, en Pues tenemos justamente un Falco una palca, una cuña, en castellano, que es un tema de, me parece que de tu primera formación, allá en el año 80, que era el grupo, además que justamente fue de los primeros grupos que hacían un poco de rock duro, que podemos decir aquí en Mallorca, bueno, aparte de los 76, pero vamos, un poco de rock alternativo aquí en Mallorca, que eran los Max. Y, y, justamente hemos triado una canción para hacer esa cuña que es Fendi Sapto. ¿Qué te parece a ti? Bueno, bien, <laughs> la verdad es que bien. Nos eh, dar justamente tú. <laughs> Al Pollire. <laughs> justamente tu consentimiento para que usemos esa canción. Por el feo llevo yo en bello, ya problema ni No, ¿Qué, qué, recuerdos tan buenos y no malos tienes de, esa formación de Mac? Mm, nión ni un, bons y en Es decir, a en el un del 77 amb un grup de pillastres, pillastres se va de fer per fer i per allà fins en el 81 més o menys vam estar fent eh, música. Bé, eren uns altres temps que tenen a comptar, eh, no hem de comptar botelletes de la l'abuelo Cebolleta, però bé, era una altra història, dir, grups eren diferents, no hi havia Sapollo a eh, Puigibara, no hi havia puesta de ja com ara, Bueno, però, Y ya no falten. Per pues, pues, justament el apoyo, el apoyo sí, bueno que sí. fue justamente con, me parece, con sí, Disco Blau, ¿no? Sí, sí. No, eso fue con esta historia. Eh, van entrar el disco, no, no, Blau ya no veure, Blau ja no existia. Quan nosaltres vam entrar el disc va ser a través d'un grup, d'un grup, d'un concurs que es va fer un escotall que era millor. Eh, això, perdona, Varen guanyar eh, el concurs i bé, arrel d'aquí van gravar el disc. A partir d'aquí, pues, bueno, anàvem fent concert per allí, concert per allà, el que poríem i el que disfrutàvem, la veritat. Bé, era un altre temps, com he xerrat abans, allà no tenies ni els mitjans que tens ara, eh, els amplificadors que tenim ara, ni l'equip de veu, ni clar, era un altre tema. Però bueno, disfrutàvem de la nostra manera, el record que tens és boníssim, y cuando digo que nos quite los bailados y tornanes y de Tenerife. ¿Y qué recuerdos tienes también aparte? Porque yo he vivido contigo esas noches, la noche de Puerto Cristo. Esa es una historia. Allá <laughs> realmente, bueno, <laughs> eh, irrepetible. Que sí, que no. Hay eh. menores en la sala, <laughs> eh, no. Eh, la veritat és que és repetible. Eh, el van vivir. Tú saps Boller i el tema... Eh, sí, bueno, vale. Eh, Macoquis era... Eh, sí, Macoquis... Era, pues era el barco en Palma... no, sí. Després ja a acá, ja teníamos ahí Corral... Experiencia diferente, sí, sí. sí Luego Vanessa y después de ir a bueno, y, grandes, y, grandes conciertos que se vieron por aquí, también uh. muy buenos, de grandes bandas de... Sí, sí. Polar de Fondo Punta. Sí, sí, sí bueno, ha sido un placer estar contigo en estos minutos que te hemos podido justamente cazar por aquí. <laughs> que <laughs> me estabas esquivando y al final te hemos encontrado. Que me pillado, me había pillado de marrón. Un icono en la noche de aquí, Ya ya lo digo. Y ahora para terminar, para ti, para definir así, o sea, en pocas palabras, ¿cómo definirías tú sobre Sala de Peix? Bueno, es como ya en el que cerramos antes, eh, irrepetible. Es una cosa que sabe de se ha de es peculiar, es y una locura lo que talla. por nosotros, vamos. Pues muchas gracias. Es un placer pues, haber tenido aquí gracias al Rey. vocalista de Ramonico. es, un tío que además siempre, siempre digo yo que es dicharachero. <laughs> bueno, vamos a pasar con, otro eh, colaborador de sala de Space, Bueno, y organizador. Y organizador. Que ah, justamente lo tenemos aquí a nuestro lado que es Tony. Tony siempre, siempre está informándonos de cómo, cómo va el sala de Pace y qué actuaciones va justamente a tener cada año en el sala de Pace. Tony, ¿qué tal? Buenas sí. tardes. Pues, buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos, bueno, aquí <laughs> <laughs> eh, justamente, bueno, pues si te digo ahora sin palabras, porque la verdad es que viendo el mogollón de gente, las paradas que hay tan auténticas con postales, gráficas, litografías, dibujos hechos en línea de estos que me gustan a mí en plan underground, fotos que parecen cuadros, yo qué sé, todo me parece fantástico. La, verdad que este año, encima, aquí en el claustro de San Vicente Ferrer, me tenéis ya tonto atónito. Escolta una cosa, uh, Toni, eh, no ho hem comentat pero però en gracias por gràcies per convidar-nos aquest Al final no puedo hacer esa conexión directa, pero eh, gracias por convidarnos. Bueno, no, eh... no, me faltaria eh, si hi ha un programa de ràdio que és referent per nosaltres el 1984 i nosaltres també contentíssim de que hàgiu estat aquí. ¿Este año os ha costado más que otros años o ha, yo, ha, ha sido más, más fácil de organizar Sobresada de Peix? Uh, eh, no, tot. La sobressada sempre costa de pastar. Sí. I a més aquest tipus de sobressada que m'agraden altres i doncs era... els... la matança s'hi atura. Sí, la ferra per dins... Eh, costa molt eh, passar-la per, per xapó, no? I, <laughs> i perquè... És el que, és lo que és triar el peix perfecto masa que te espines y claro, això costa ahí, de eh, això, passar. Això mateix, I quan gola <laughs> difícil de traura. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Eh, ¿Y qué te parece? ¿La gente cada año que hacéis Orsada de País lo acoge con más ganas eh, o, con más ilusión o esperan algo nuevo? Ah, si te refieres en el 2002 Sí, sí, no. Sí. viéndolo vosotros desde fuera, o sea, viendo cómo justamente la gente cuando viene a su sala de page ¿cómo veis vosotros a la gente? Que lo coge justamente con ilusión, con ganas, con. no sé, con ver algo innovador. Sí, eh, la que eh, aquí a eh, que un, acto un acte que eh, va, a costar, porque... Van començar els primers anys, com a de Sabons, a l'octubre punts, que eh, eh, era molt minoritari, primer sobressades de peix també molt dates que fèiem eren molt minoritaris, potser millor concertats venia més gent, però que diguem eh, va ser eh, donat sus en aquesta fira de paper de peix i la veritat que eh, hem vist que, que hi ha un públic pel tema aquest de, de, de serigrafries, d'art, de muntes paper, de, de, de, de fanzins, i també eh, això, eh, eh, saber que molts deixen aquest espai tan, tan xulo i que també se puguin fer concertats aquí i de, la veritat que Este, este, este año, mucha Este año lo que estoy viendo, es que justamente, aparte hay diversidad de público, porque no solo siempre, a ver, sobre la sala de Pace o el Octubre como era van, siempre pues pensábamos que iban a venir siempre gente de ese tipo de género, pero este año estoy viendo gente que viene ya hasta con sus niños, hasta veo que vienen hasta con sus padres, amigos que, por ejemplo, a lo mejor nunca hayan visto un tipo de. Niños que vienen con padres. Los niños sí, sí, los niños son seguro que. <laughs> A ver, hay muchas veces que tú que eres padre, a veces tu hijo te dice, papá, papá, que quiero ir. Pues ah, seguramente que viendo el cartel este habrán dicho, papá, quiero ver el la de Pay. Y a lo mejor no era su. su mundo, como aquel que digo, y a lo mejor han venido a apostar por sus hijos, o no? Sí, sí también eh, cómo se a tener una edat i, i també bé, tenim fills i, i veiem que dins eh, l'àmbit dels papàs i mamàs, per dir-ho així, i deia, com doncs que no podem, mos podem, mos podem pellar les festes si mos pellàvem, i de, tenim ganes també de sortir, i una manera també de, de donar aquesta sortida en aquestes ànsies, en muntat horaris per tots els públics uh -huh. i, I amb espais, i amb espais per, I, que i, puguin estar. Sí. Que és molt important, la veritat és que al final eh, els, eh, els infants són, eh, són el que mos ve no? I, i per tant també és molt important. Jo la veritat és que cada vegada som més fan de, de les gales aquestes de tarda, de, inclús de concerts, no? i aquests pues, eh, petits espais com a sobrassada, eh, en aquest cas la fireta de paper de peix, doncs és un espai idoni per, per venir i compartir amb els infants i, i, i de fet en tots els públics perquè hi ha gent gran també i és una manera d'obrir el do it yourself eh, el fer de tu mateix la cultura, l'art i, eh, i la transgressió també a, eh, a tots els àmbits i a totes les edats Sí, sí, sí, sí. És, és un pot també és la nostra intenció. És el que deia abans, que eh, ja no podem muntar la conca perquè a les 7 de matí doncs, molt desperten sí o sí, Y da tenim... Eh, han, han otros altres camins i, i, és que no només és el punt hardcore de partir de les dues de la sino que se pot sentir totes hores. Ja, ja a les 7 de matí me va haver sentir este terror, ¿eh? no, ya problema. Este año, este año he traído justamente a dos personajes muy variopintos para la escena musical, ¿no? Jack Alzheimer y los bajo... Eh, bajo... Hator, Hator ah, viejos. <laughs> exactamente, exactamente. Los gatos viejos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo justamente se os ocurrió traer a este octogenario aquí a tocar? Eh, Antoni, eh, Jack Alzheimer y eh, de... Ya ja el coneixem de en el segundo octubre punk, si no recuerdo malament, ya ya ja van tenir per allí, ya va actuar va, Vas a un... Home, és un personatge que sí. no s'acorda, acuerda, dice. Hòstia, és eh, això, ja no se'n recorda. Perquè dice que perdia la banda. És això, farem a Mari i el segon altura punt, si no recordo malament, uh, va, va, va tot ja i va, va crear, va crear, va, va causar sensació i de llavors tenien llenes de, si se'n recordava, de, de Bonera, de Bonera Manacor, i, i que vengués tot ja. I, ha hagut de posar eh? GPS, a lo millor, no? Per, per tornar, no? No, bé, l'ha hagut d'anar a cercar, eh? l'ha hagut, hagut de llevar pels carrers i... Sí, porque sabéis que eh, justamente se pierde mucho la memoria y le tenéis que dar una pastillita y agua, porque si no, sí, adiós, muy buena. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, eh, y Eh, ¿A qué hora toca ahora? Dentro un ratito, no? Sí, sí, sí. No estará eh, Muy, muy de De un minuto. Vale, vale, vale. Pues entonces intentaremos justamente pues eso, eh, disfrutar de la actuación de Jack Alzheimer y de, otro grupo ahí. ¿El otro grupo cómo era? Jatos Viejo. Jatos Viejo. Gatos viejo. no gatos viejos, gatos viejos. <laughs> eh, y bueno, para despedirnos ya de Tony, porque siempre te hemos tenido como invitado esta vez nos hemos desplazado nosotros aquí, donde no que ir vosotros allá. <laughs> Una pregunta que le he hecho a todo el mundo en cada parada eh, esta tarde, en esta velada tan guapa de Sobresala de Pace. ¿Qué es…? o sea, y, eh, eh, a, ver si tú sabes definirnos, porque cada uno lo lo ha definido de una manera. ¿Qué es para ti Sobresada de Peix? sala de Peix Y un mantroid. <laughs> tú lo has dicho justamente con una palabra. Hay gente que nos ha soltado un sermón y otros con dos palabras lo ha dicho todo. Pero vamos, tú has sido más claro todavía. Pues muchas gracias, Tony. Esperemos que su de Peix el año que viene sea igual de auténtico y bonito como este año, además en el claustro de San Vicente Ferrer. Que bueno, si, el próximo año ya no nos dejará hacer en la iglesia de Manacor, será la hostia. <laughs> Pareix, eh, despedirem la teva entrevista eh, posant, com tu has nomenat un grup, Extrem Noise Terror, perquè eh, aquí anirem fent I da, i da, que, de cultiu. Quedarem valtros per, per sentir temes, ja som fan d'Extrem Noise Terror. Vale, Toni, pues moltes gràcies i sobre de peix, un falla. Ei, salut. Salut. Moltes gràcies Valtros. Seguimos aquí en sobrasada de Peix, hem de d'escoltar uh, Extreme Noise Terror de The y eh, aquí ahora tenemos a tabla. Eh, pues mira tú, aquí, ¿no? Pablo, Pablo, Pablo, Tenemos a Pablo justamente como ya Pablo Pablo Taladro de Jatos ah, Viejos. Exactamente, sí. como justamente ya Alzheimer dentro de 10 minutos va a tocar y no hemos podido justamente pillar otra vez. Bueno, ya hicimos una entrevista hace unos cuantos meses en, en, nuestro programa de radio en 1984 pues ahora tenemos el placer de justamente de poder contar aquí con la banda que ha venido justamente desde Barcelona, que se llaman Gatos Viejos, no Gatos Viejos, pero bueno, su anagrama es un gato. ¿Qué tal, Pablo? Estoy muy, bien aquí, me lo paso súper bien eh, en Maracón, en Sobrasada de Peix. Eh, Viejos, ¿de, qué viene ese nombre así? Jato, eh, yo soy de Uruguay, ¿vale? Y eh, en Uruguay eh, se le dice jato, bueno, se le dice gato a las prostitutas y jato es el travesti que se prostituye. Eh. Y a mí, bueno, mi barrio en Uruguay es como un barrio característico de, travestis y siempre me he llevado muy bien con ellos, me gusta el rollo y, me gustaba el nombre eh, de jugar eso de gato, jato. ¿Qué estilo vosotros hacéis musicalmente? Nosotros intentamos hacer pop para para llenarnos de dinero, pero no nos sale muy bien. Al final es un, un punk medio delicado, hacia amariconadillo. Porque vosotros eh, en el grupo sois tres personas. Tú tocas la. Yo toco una, el timbal. ¿El timbal? el timbal y canto. timbal así seca, en plan, No hay batería, no hay batería, es rollo tribal. Eh, un organillo, un casiotone, muy bonito, muy pequeñito, muy majo. Mm. Y Vamos, que, así lo hace todo. Sí, y un bajo acústico. y un bajo acústico, pero mm, bajo acústico rollo. acústico Pero rollo mariachi. Parece como mariachi y el que lo toca es un chico de Valencia, pero parece mexicano. ¿Y cómo os conocisteis vosotros para hacer este tipo de proyectos? Eh, bueno, con la, chica nos conocemos ya de Uruguay. Y, y, con el chico, con Jorge, nos conocemos del rollo de los cómics, la autoedición y eso. Y tenemos otra banda que se llama Taladro, que es más de rollo punk que está. Eh, lo tocamos con Molly, que aquí lo conocen bastante. Sí, sí, sí. Es <laughs> un, personaje muy interesante. Sí, Molly Alerta lo conocemos. Y con otro. Eh, ya es Molly, Molly taladro. Ya Molly Alerta. Ya, se ha muerto, ¿no? <laughs> bueno, es igual. Bueno, y otro chico. Ahora tenemos un problema con esa banda, pero bueno, lo hablamos en otro momento. Vale, en otro momento que vengáis con taladro ya. <laughs> lo contaréis. Bueno, y bueno, para comentar cuatro cosas más, porque veo que va a empezar ya y yo creo que vamos a tener aquí un estrendo heavy metal. Eh, ¿Hace mucho tiempo que montasteis la banda? Eh, Jatos hará, no, seis meses o así. Hemos hecho un par de conciertos en Barcelona o tres. Y no tenéis nada editado así físico, ¿no? ¿no? Solo tenéis cosas en YouTube. Sí, un vídeo en YouTube y poco más, pero tenemos ganas de grabar algo pero para grabar, nosotros dibujamos, hacemos serigrafía y estamos intentando grabar con la pasta que saquemos de lo que vendamos. Muy bien, pues mira, ya para terminar, bueno, ¿quieres hacer tú algún comentario más? No, es que cuando queráis, eh, 1984 está abierto al público y a, que vengáis cuando queráis y... Pues muy bien. Cuando vengáis otra vez. Queremos tocar el domingo, ¿eh? Si alguien nos invita a un bar o algo, tocamos, no hay problema. Nos vamos lunes. <laughs> bueno, pues la próxima vez que a lo mejor podáis venir aquí con tiempo a, a Mallorca otra vez, pues ya os invitaremos a que paséis por nuestro programa en Algaida, haremos allí un acústico, podéis, porque siendo un set así tan pequeño y haciendo ese tipo de música, podéis hacerlo allí también en directo. Y ya para terminar, para ti, ¿qué sería? Un momentito, por favor, que estamos aquí, aquí en una entrevista ese colega chungo que es un colega chungo es colega chungo, es un colega muy chungo. Vete al carajo, colega chungo. Y bueno, ya para terminar, ¿tú cómo definirías sala de peis? eh, como para mí el mejor festival de autoedición que hay en el mundo. Pues muchas gracias, Pablo. Espera, Pablo, a ver, eh, preséntanos el tema que va Ah, sí, verdad. Ah, el tema que van a escuchar es uno muy bonito que se llama Chico Interesante. Y no tengo Escúchenlo y van a ver que es muy bueno. Colega Chuco tiene una versión asquerosa. <laughs> bueno, ha sido un placer para nosotros haberos tenido aquí. Justamente nos conocíamos y la verdad es que ha sido un placer conocer a una nueva banda con otro tipo de estilo de música, con instrumentos así un poco chocantes y bueno, y que encima también se puedan autoeditar su música y encima también serigrafiar su estilo de musical. Es un placer, Pablo, y espero que Jatos Viejos dure por muchos más años. Muchas gracias, me lo pasé muy bien con ustedes, chicos. Pues os dejamos con Jatos Viejos y Chico Interesante. Bueno, después de escuchar a Jatos Viejos con su canción Chico Indecente, o no, Chico Interesante, perdón, pero también puede ser indecente, porque un, chico interesante también puede ser indecente. Tenemos justamente a nuestro, bueno, a mi lado, tengo a mi lado a dos, a dos personajes más que están aquí con su paradita. Eh, uno es justamente bueno, uno es ya conocido por nosotros, que ya estuvo con nosotros en el programa de radio hace también unos cuantos meses atrás con su banda, que era la banda de Come Animal, pero bueno, también tiene una una Wong Bam Bam, bueno, un, <laughs> no, un, hombre está, como decimos aquí en castellano, que es colega chungo, eh, y, bueno, y también otro personaje que tiene también otra parada con, me parece que es con tema de, también de litografía y, y bueno, él ahora nos contará todas sus cosas que está exponiendo allí en el en su, en su tenderete. Eh, ¿Tu nombre es, perdón? Ah, Alex. Bueno, Alex tiene... Ah, ¿eh? Cosas. No, pero en tu, en, tu, parada que estás. no, estás. ya, pero. <laughs> Exactamente, que le estaba pasando el micrófono como eh. si fuera eh, el locutor trépido. <laughs> el Bueno, a ver, eh, ¿en tu parada qué, qué exponéis vosotros? obra gráfica principalmente, aunque lo que compra la gente son posavasos. Se ve que hace falta o sea, son obras gráficas en posavasos. No, es obra gráfica. Yo utilizo, hago collage y son libros y reciclo el libro. Y por no tirar eh, la portada, lo que empecé a hacer era cortarla y hice posavasos. Pero en un. En un arranque chuato de aprovecharlo todo, ¿sabes? No, forma también de reciclar y no De reciclar, claro que sí. Y es lo que compra la gente, curiosamente, es lo único que no lleva mi obra gráfica. No creo que diga mucho de mí, pero ahí hace falta posavasos en este mundo la gente pone el vaso encima de la mesa y la madre se, pone nerviosa y la gente. Queda la marca. bueno, a tu lado tenemos a colega Chungo que veo que también tiene mucha ganas de hablar. No, <laughs> yo solo hablaba sobre el posavasos. No, porque tu madre también te dice ponlo encima le encanta, Le encanta justamente estar en. Y ya si eh, le has perdido dos tappers a tu madre y no tienes posavasos, pues ya es lo peor que te puede pasar en la vida. No hay que usar vasos. Hay que eh, beber a morros. Sí, a morros. En la mano. <laughs> ya, bueno, eso, sí que es interesante, la verdad. En que sí. la mano. Eh, <laughs> ¿Por qué decidiste hacer tú este tipo de, de obra? Por teléfono. Está hablando con nosotros. Sí, con vosotros estoy hablando, hombre. No, <laughs> hablo. no, no te vimos. Yo al menos. Eh, yo hace tiempo. que... ha dicho? que ha preguntado? que, que porque empecé a hacer esta obra. Ah, vale. Eh, sigue hablando. ¿Los posavasos o.? No, el collage. Empecé a hacer collage porque encontré unos eh, libros. En, general, todo. la forma de, hacer tu trabajo, de recolectar libros y dedicártelo a hacer en posavasos o a lo mejor exponerlo en otro tipo de litografía. Eh, me encontré unos libros un día por la calle y como era gratis empecé a trabajar con ellos. Eh, aparte de eso, siempre me ha gustado, ...y siempre me, he dedicado un poco a, a la creación artística, estudié Bellas Artes y... Y, y, nada, al volver aquí me encontré los libros y me he dedicado al collage y me está yendo... Se ha encontrado mi medio, en la pintura no lo acabé de encontrar y he encontrado mi medio allí otra cosa es, bueno, cuesta, cuesta arrancar. Aquí en Mallorca es más difícil que cualquier otro sitio, pero uno está contento cuando ve que a la gente le gusta, por lo menos. ¿No eres tú de aquí entonces? Eh, sí, sí, sí, soy, soy de, bueno, de Manacor no. <laughs> eh, yo creía que sí, tío. yo creía que yo de Manacor. Por este acento tan. Ese acento, no, a ver. Mi acento es, es de, Santa Catalina. Yo soy de Santa Catalina. Ah, de Santa Catalina, eres parmesano, eres, Jonquet. John Soy John Sí. Eres John como yo y como Bernard. Sí. Eh, somos, de la misma zona. John de verdad, no de de verdad, no. El John es una cosa y el John es una otra. Es otra. Bueno, pues muy bien, pues la verdad es que me gusta he, estado ahí apreciando un poco tu, tu, obra, la verdad es que son cosas también muy interesantes como todas las que vemos pues, justamente en las paradas de aquí de sala de Pace. Y la verdad es que justamente pues mm, veo que lo vuestro es un poco innovador. Bueno, somos jóvenes y hacemos cosas de jóvenes. hacer cosas de jóvenes, grabar, salir, emborracharnos y hacer cosas guays. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que sí. Sí. Y bueno, aquí a tu, lado Narciso, veo que Narciso se está descojonando, le encanta, le encanta ¿eh? él también un poco eh, la, la, sátira, porque esto es un poco sátiro. <laughs> y bueno, tú Narcis, eh, ¿qué nos presentas en tu parada? Aparte, seguramente, de tus pues, temas con tu banda Como Animal. Eso hay, los temas de Come Animal, luego hay Coca panades, lo típico de Semana Santa, también <laughs> vendemos alguna cervecita y fanzines. Vamos, os habéis traído todo, todo un... un la competencia a la barra os habéis traído un kit para decir, o vamos a hacer competencia a la barra y a, todas. Barra, no, no, me sabe mal interrumpir, pero es que es lo que pasa. Quien hace dinero en las cosas de festivales artísticos es el que vende, cerveza. y comida. Cerveza. Cervecer. Así que yo, después de posavasos, voy a hacer obra que se pueda comer. Hombre, yo vendería primero la cerveza y luego ya vende el posabaso Y ya pero que se pueda comer y que coloque. Vale, vale, ok. Eh, Narcis, eh, Dime, ¿cómo animal, cómo, cómo está animal. en estos momentos? <laughs> ¿Cómo está en ese momento? Pues está en proceso de grabación. Grabar ya un, de... play, como digo yo. Pues sí, ahora mismo vamos a sacar el disco más largo del mundo, pero en un vinilo de 12 pulgadas, editado por uno de los mejores sellos de España. <laughs> Pero no, 12 pulgadas no es muy largo, ¿eh? sí, sí, sí, sí, El límite que nos ha dado. El límite, el límite. Pero como compramos primero las cajas, <laughs> hemos tenido que <laughs> limitar el disco. <laughs> Pero sí, vamos, estamos en proceso de creación de nuevos temas, temas ya que se han escuchado en directo, temas que se han escuchado en el nuevo casete que hemos editado con todos los temas editados y no editados, y ya está. Bueno, y hoy no han venido ninguno. Hoy no ha venido ninguno. Es, es, raro, es raro, pero bueno. No, no es raro. Ya, ya justamente concretaremos alguna fecha para que vengáis a la radio y podáis hacer justamente, pues eso, un pequeño, bueno, nos pongáis justamente un acústico, un acústico exactamente. Un también, también, bueno, o si no, si no quieren venir ellos, pues vienes tú como colega eh, chungo. Yo me hago así. ¡Ole! Como, colega chungo, que <laughs> tampoco justamente viene mal, que nunca hemos entrevistado en directo a colega chungo. Por ejemplo, a Jack Alzheimer sí que lo hemos hecho. Al hombre nuevo internacional también, pero falta colega chungo hay que hacer caché, nada, nada. Eh, bueno, eh, no sé qué decir más, porque la verdad es que viendo, viendo que, que vosotros lleváis un cachondeo padre. Eh, Hombre, me estáis robando ahora en la. No roban, seguramente que no roban. a, los, nadie le interesa. Tenéis, puesto a los rock bailes que os, lo guardan todo. Viendo todo con, todo lo que habéis traído. hay que eh, pasárselo bien. También quiero decir. ¿Qué os parece sobre de Pace? Muy bien. Una de las. primera mejores ferias, como ha dicho Pablo, tal, mejores ferias que. <laughs> de las mejores ferias, además tiene grandes organizadores como Tía. y que lo pasamos muy bien, por eso estamos tanto cachondeo, porque somos gente seria. Tú has estado en, muchas ferias de fanzine y de cómics, ¿qué te parece? En todas, en todas del mundo. ¿eh? No, sí, me acuerdo que me nos comentó una vez en, una entrevista en 1984 con una de Valencia. Nunca me han invitado, siempre he ido con Ya, pero ¿qué te parece más guay, la de Valencia o la de aquí? Ahora hay la Guter. Lo digo para ver si me pagan algo de propaganda. la Guter, lo hemos comentado antes también, eh, ya, ya, la hemos comentado. Pues no sé, cada una tiene lo suyo. Valencia, Valencia y. Y Manacor en Manacor. En Manacor llegamos tarde siempre eh, porque en casa pues, os cuesta os cuesta moveros, ¿no? Pues, hay la siesta por en medio. Pero bueno, decir que sea cual sea la feria, Todas, eh, todas son las mejores. Y próximamente habrá una nueva que me gustaría anunciar, que es Tropicana Dreams. Gracias a Carles. También lo ha comentado Carles ya. Y, ánimo, mucha fuerza y saludos del rey de España que <laughs> va a venir. bueno, Nigeria. mándale. ayuda al rey de España. Bueno, para, para terminar ya la entrevista, que es una pregunta que le hemos hecho a todo el mundo que hemos pasado por su paradita o los que han pasado por aquí. ¿Cómo vosotros definiríais en un, pero súper simple y con dos o tres palabras, qué es para vosotros Sociedad de país. El presente. Dos palabras. El, ¿eh? <laughs> el pasado. Bueno, viene justamente el presente, el pasado y Pablo de, Jaco, de Jato Viejo el futuro, ¿no? Pero ¿cómo grabáis? Más lento, ¿no? Han dicho ¿Eh? que llega el futuro, o sea, yo puedo recordar que tengo que comprar cuando vuelva. Cuando vuelva, no. Cuando lo escuche. Pero el podcast, cuando sale? el, eh, eh, el, podcast que podcast, esto justamente lo tienes que escuchar ya. No hay, no hay podcast. No hay podcast. O sea, no te escuchará en un No, sí, sí, sí. Sí que hay podcast, sí ¿Eh? que hay podcast, sí que hay podcast. Sí hay podcast. te acordarás hay lo Y ya lo podréis escuchar seguramente cuando lo vayamos a editar y, tal, pero bueno, es un, es un, placer, es, un placer, es un placer, es un placer estar con vosotros porque por la verdad es que hablar. Nos sí, no, vamos, para qué? darnos esta oportunidad de, hacer el un poco, de cachondeo radiofónico, ¿no? la radio libre y sin tabús. <laughs> bueno, pues justamente pues nos vamos a. Dime. Bueno, mira. Para terminar, para terminar, eh, Narcis nos vas justamente a despedir. Bueno, a despedir vosotros. A la puta calle, no, os vais a despedir vosotros dos con una canción de Come Animal. Que esta noche te voy a morder. Esta noche Venga, ¿cómo, ¿cómo presentarías tú esta canción? Pues muchas gracias, Daniel Torrejón y toda la gente que nos ayudó a hacer posible esto. Gracias a la radio, gracias Come Animal. Bueno, bueno, bueno, bueno. Estamos ya terminando desde aquí, desde Sebasada de Face, desde el claustro de San Vicente Ferrer, desde Manacor. Un programa más de 1984, que la verdad es que es una velada que estamos disfrutando mogollón. Y como no, siempre os dejamos con una canción de Okasum, que es la canción eh, Juice Another Jungle. Y bueno, eh, la semana que viene ya veremos qué hacemos en 1984, pero hoy estamos en Sobesada de Pace. Y ya sabéis, escuchar música cabe la mente y sé que estáis vivos. Salud.